afton alla och välkomna till ännu ett livesänt avsnitt av Radio Nordfront. Eh, det är söndag den 11 oktober va? och eh, eh, när vi sänder detta ut i etern. Och jag heter Simon Holmqvist och jag har med mig ikväll Martin Saxlind, Tobias Lindberg och Per Öberg. God kväll på er. God kväll. God kväll. God kväll. Och Eh, vi har ett eh, fullspäckat program framför oss ikväll. Eh, så därför är det lika bra att redan nu påminna om att man fortfarande kan donera till Radio Nordfront via Swish på nummer 070 074 9652. De här pengarna går oavkortat till Nordfront och Nordisk Radios verksamhet. Och vi kommer att tacka alla som har donerat i slutet av det här avsnittet. Eh, lite senare idag så kommer vi att diskutera Estonia med anledning av den här dokum nya dokumentären som har släppts. Eh, vi skulle egentligen göra det redan förra söndagen men vi hann helt enkelt inte. Plus att <laughs> ingen av oss hade faktiskt hunnit se dokumentären då. Men nu har åtminstone några av oss gjort det och vi har läst på lite grann så vi ska försöka ge, oss, eh, ge er vår tagning på det hela. Men det är också så att det blåser förbudsvindar över Europa. Eh, nyligen kunde vi konstatera att Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland. Vi hade en gäst eh, för att diskutera det här i förrförra avsnittet. I Grekland har partiet Gyllene gryning klassats som en kriminell organisation, vilket vi också ska återkomma till. Men även i Bulgarien försöker man nu förbjuda organisationen Bulgarian National Union, en organisation som årligen arrangeras en minnesmarsch för deras eh, nationalhjälte, general Risto Lukov. Eh, en marsch som Nordiska motståndsrörelsen brukar delta på. And uh, so because of this troubling development in Bulgaria, it's an honor to once again welcome Uh, from the Bulgaria National Union, uh, directly from Sofia, Plamen Dimitrov. Welcome. Uh, hello, and thanks for having me. Yes, and you were a guest on Radio Nordfront this February or March, I think, when the World Jewish Congress and other communist and Jewish organizations were halfway success- successful in banning the Luke of March for the first time. I guess there has been a lot of development since then, and you will get the chance to fill us in. But uh, first, for all our listeners who does not know you or the Bulgarian National Union, tell us a bit about yourself and your organization. I am um, the head of uh, international relations uh, in our organization. Also, I am uh, the leader of the organization in the capital city of Sofia. And for the last eight years, uh, I was uh, in charge of uh, organizing Look March. just in short about our organization, uh, Bulgarian National Union or BNS uh, was established in uh, 2001. Uh, we are nationalists, of course, and uh, in general, we are a third position movement. we are against both capitalism and all forms of Marxism and communism. Uh, in some sense, uh, we continue the ideas of uh, General Christo Lukov, uh, who was a Bulgarian national hero, a nationalist leader, uh, and uh, we organize uh, many different kinds of activities, uh, but we are uh, famous mostly with uh, Wukuf March, which is in honor of General Christ Wukuf. And this march is the largest annual nationalist event in Bulgaria. Yes. Uh, and as I said, um, this year uh, it was the first time that the hostile forces had some success in banning the yellow Luke of Mars. But uh, you, you you held some kind of Mars anyway, didn't you? Uh, yes, yes. Uh, they uh, ban us to uh, go through the streets. They just allow us uh, to uh, gather in front of the house of the general. So it wasn't actually a ban. Uh, it was like um, a restriction of the event. Yes, exactly. And at the same time, uh, there was some kind of legal process against your organization after some TV show. You had um, one of your members uh, was a guest on a TV show or something. Uh, yes, uh, our leader was a guest on a TV show, and uh, this is um, actually a personal case against uh, him. his uh, trial is in the Commission uh, Against Discrimination. he's on trial because basic, basically he said in a Bulgarian TV show that Bulgaria is a home of Bulgarian people and other ethnic groups there are our guests. Uh, this commission is uh, like a political institution, and I think that even if they uh, find him guilty on this uh, trial, uh, I think that at normal court uh, these charges will be dropped because it is not nothing that is against the law in his statement actually. I see, but but since then something else has happened. There has been a legal process against you as an organization. Uh, what? How did it start? Uh, yes, yes. Uh, it is uh, um, a new case against our organiza- organization. Uh, under uh, foreign uh, pressure, the prosecutor general uh, pressed charges against our organization uh, with the intention to uh, dissolve uh, BNS, uh, despite uh, that the charges are actually really absurd and are not backed by any real evidence. A court case started on 5th of October but uh, <laughs> it's actually very interesting what happened uh, few days uh, after this, uh, in the in 8th of October, I think it was, uh, the European Parliament uh, voted a resolution on the rule of law and uh, fundamental rights in Bulgaria. Uh, it was presented as a document that condemns the corruption of the political regime in the country. But in reality, it's an an attempt to uh, force uh, ultra-liberal and anti-national typical globalist policies on Bulgarian people. Uh, the resolution demands things like, uh, you know, gay marriages, adoption of children by gay couples, uh, severe restriction on freedom of speech, and course, repressions against all those who oppose uh, such policies. But in this resolution also is mentioned are mentioned uh, the the positive things that Bulgarian government managed to do. Uh, and uh, one such thing is you can see in uh, Article 15 of this uh, resolution, uh, there, the European Parliament uh, say that they are welcoming the judicial ban of uh, Lukov March and the opening of uh, an investigation into uh, the organization behind behind it, which is our organization. So uh, this statement is uh, actually an attempt to pressure Bulgarian court into you know taking the right decision because uh, in Bulgaria still uh, the court is relatively independent and it's mostly acting according to the laws, not uh, so much uh, under political pressure, under political correctness. Uh, we have actually won many cases in the court against the authorities, uh, and of course, this resolution is also uh, like an um, instruction for our government to escalate repressions against uh, nationalist organizations. That's very interesting. So the European Union is trying to bully your like independent courts to uh, ban uh, political opposition. Yeah, yeah, exactly. Oh, that's very interesting. I didn't know this, but. Um, uh, can you tell us a little more about the forces behind this process? I, I guess because I remember the last time you were here, we, we talked about the World Jewish Congress, uh, an international organization that is also trying to bully our government in, to ban us. Uh, they were um, kind of behind this this try to ban the Lukov March. Are they in the shadows also in this case? Uh, well, uh, yeah, I can say that uh, because uh, after the charges were pressed against us, it was uh, this organization that uh, officially uh, congratulated the prosecution. Uh, if we talk about uh, these forces on a local level, uh, those are all the new liberal NGOs sponsored by George Soros and his network. of course, the Socialist Party, which is actually the former Communist Party, all the liberal uh, political parties and uh, uh, local two local Jewish organizations. Uh, you know, because General Lukov was murdered by a communist uh, Jewish woman, and you know they they prefer uh, instead of uh, apologize for this to try to make the general look bad and of course uh, to present us as very evil and dangerous because uh, we we are commemorating him, his memory uh, so it was actually uh, those uh, organizations that bring the World Jewish Congress in the game. I see. Yes, uh, of course. And uh, an, anti-Semite is uh, always the the person who the Jews doesn't like. It's not always <laughs> any other way. Yeah, exactly. Uh, but why do you think that they are targeting your organization specifically, and why is it happening right now? well, uh, we're maybe the most active nationalist organization in Bulgaria, uh, and we are for sure uh, the most active Bulgarian uh, nationalist organization in uh, on on a European level in terms of uh, cooperation with other nationalists, and of course we organize Lukov March. That is the the main reason, because uh, it is not only the largest annual nationalist uh, event in Bulgaria. It's uh, its popularity in Europe has grown a lot, and uh, many nationalists from all over Europe visit Bukovmash. Uh, it became like like a hub for um, European nationalists to meet and to connect with each other and uh, to start establishing forms of uh, cooperation. And the, the globalists are really afraid of this uh, cooperation between the European nationalists. I see. Yeah, yeah, the, I think you're probably right. It's it's um, the the European countries they allow uh, radical opposition to a certain degree, but but if you become too successful, if you get too much attention, then they will try to strike down on you. Yes. Uh, and do you think it's a co coincidence? Because I mean, you have now the Bulgarian National Union is on trial right after the Nordic resistance movement was banned in Finland, also after a trial, and there has also been a trial in uh, Greece where the Golden Dawn was declared a criminal organization. Eh, is this a coincidence, or do you think the European Union has some kind of coordinated attack against the eh, the, the more successful uh, nationalist organizations? I don't. Uh, I don't think it's a coincidence. Uh, I think it's uh, very, very well coordinated and precise action against nationalist movements in Europe the, the resolution that I told you about of the European Parliament uh, just confirmed it. Uh, also, uh, European Court, uh, I think uh, it was uh, a few days ago, they confirmed the ban of French organization. last year, some Polish organizations were banned and dissolved. in actually, in uh, last year, uh, we have announced in Sofia the creation of um, Alliance for Europe together with uh, our comrades from Germany, France, Hungary, Poland, and Czech Republic. Uh, I think I mentioned this last time. It's it's an organization for cooperation between European nationalists. Yes, yes. Nationalists, uh, and literally every organization after this literally every organization that was uh, involved uh, in this uh, alliance had problems with the authorities in its own country. So I think our enemies are very afraid of this, uh, you know, cooperation between European nationalists. Yeah, it seems like it, uh, of course. And I, I guess I never heard about uh, the that organizations like in, in France or in Poland was banned. I don't know if you, the other guys uh, here, heard of it. No, yeah, uh, but it, this organization in Great Britain yeah, of course, uh, the National Union. National Action wasn't. Yeah, oh, so, sorry, National yeah. Action. Yeah, yeah, I've heard that, but not in, Fr- in not in no, oh, France or not no. Oh. in Poland. Yeah, that's the, very interesting. The, the French organization uh, was uh, Young Nation, uh, and in Poland, one of the organization is uh, Sturmowcy. Uh, at the moment, I cannot uh, recall uh, other organization how, how it was called. Yeah, but, but it's very very interesting. Yeah. Uh, and, I think you're right. I think uh, they are very afraid of of uh, cooperation, international cooperations uh, between nationalist and anti-globalist uh, forces, um, because if you cooperate, uh, then you are of course stronger. Yeah, yeah. but yeah, yeah. Uh, well, since the fall of communism in Bulgaria, then eh, has eh, has this ever happened? Has the state ever banned an organization in Bulgaria? Uh, actually, no. Uh, the case uh, against our organization is the the first uh, case after the, the so-called fall of communism, uh, that uh, it is demand an organization to to be banned on uh, political reasons. Uh, so it's uh, actually a very unique case. And uh, it, what is uh, really interesting is uh, that the, the allegations of the prosecution, uh, their documents, they uh, look exactly like the documents that uh, the communist prosecutors used against. Um, their political enemies. It's it's quite similar. I see. So they they just copied it from the communist area. Uh, yeah, kind of like uh, it kind of like looks like this, uh, and of course uh, the the accusations are um, against our organizations are like um, usual, like promoting uh, racial hatred and violence, uh, discrimination against uh, other ethnic groups and uh, sexual minorities, uh, that we are a uh, paramilitary organization, and we are against the constitution <laughs> and even that um, uh, the existence of, of, our organization is uh, against the international laws that uh, bulgaria has uh, signed after the second world war and of course um, there are literally no uh, real evidence to prove any of these claims but this, despite of this, uh, the case was opened, and if the court is just and uh, objective, they cannot, um, the prosecution cannot win. But uh, their only chance is uh, if the judges are um, under the influence of the lobby. You know. Yeah, of course. But uh, do they have some kind of legal backing of even opening a case like this? Uh, because, for instance, in Sweden, they can't really do it like they did in Finland because we don't, uh, in, in our constitution, um, the right to assembly and the right to organize is so strong. So there's no, the, if they want to ban us, they have to make a new law but here it seems like they they haven't made a new law, but they just took it to court. Do they? Is there a law behind it? Can they do it from the first place? No, uh, nothing uh, like uh, from the things that uh, they filed against us as um, charges. Um, there are no uh, legal reasons. Uh, they, they cannot actually prove any of these uh, claims. They have like uh, 250 pages uh, that must be the evidence, but there they're not actually any evidence there. You know, they're just like uh, uh, some uh, pictures from uh, our uh, website or uh, even <laughs> some posts from Facebook from different people. there are some of mine, you know, posts, but also to some people that have nothing to do with our organization. It's really, it's. It have nothing to do with the actual evidence. Yeah, and, and let me guess, they are also interviewing these uh, experts in, in, in these papers who is Reds or something who don't like you. Exactly. Yeah. The, the, <laughs> the only uh, expert uh, that uh, they ask there about, uh, you know, uh, the person uh, uh General Hristi and uh, the organization that he led was uh, one guy who is far left you know, uh, he has uh, uh um, media. Um, uh, he was in the media uh, talking against Wukuf Marsh and against us, and you know he's openly a leftist, and he is the expert on these topics. it's the same in Sweden. They do the same in Sweden, actually. Yeah, they let our enemies define us all the time as as experts, quote unquote. So yeah. yeah. it's always like that. But so I guess the, the, the, it's it's very hard to tell how how uh, what the chances are for the for the enemy to, to succeed. You say it depends on if, they go by the law, there's no way. But if they yes. it, it will if it was already decided beforehand, they might do it anyway. Yes, yes. It's like uh, you know, it's like 50-50 chance. It, it depends on the judges. Uh, if they are uh, like uh, really objective, uh, this cannot pass. But if uh, they are under some political influence, as you said, they already made a decision. I see. And and do you know now what the practical consequences would be uh, if you were to be banned? I mean, could you just start a new organization with a new name, or is, will there be some kind of ban on you personally from organizing in a similar manner, or uh, is that? Do you know that? Uh, yes, uh, we uh, can uh, register another organization. we don't have these laws like in Germany when when where you have uh, organization that is banned and uh, you cannot uh, gather together anymore uh, no uh, they can only uh, just erase our organization from register we can make new one it is possible if they manage to ban us uh, for them to try to press uh, personal charges against some of us uh, on uh, based on on this uh, trial. Yeah. I don't know, uh, but of course we are not giving up. if they you know ban the organization, we will surely register a new one. Yeah, and I guess there's possibilities to over try to overrule the the, the verdict to to higher stances like uh, Supreme Court and so on. Yeah, yeah. Uh, we have uh, two more uh, instances uh, to go with. Uh, we are bent on this level, so I think it will be a long trail, and uh, I, I, think it's one of the things that uh, they want because um, even even if they don't uh, win uh, this trial, uh, it's a way for them to sabotage our work. Uh, such trials uh, cost a lot of money, time, and effort, of course. And they want to make troubles for us, and I think they hope that when other nationalists cities uh, they will be like demoralized uh, they they will say oh it's uh, really hot it's better if i don't uh, do anything i think it's one of the uh, effects they want to accomplish yeah yes, of course to scare people yeah of course yeah Sure, but how, the, the the public in Bulgaria, how uh, have, has there been any reactions to this? well, we have uh, many people that uh, support us. Um, there are even some uh, journalists who sympathize us, uh, and in general, um, the society doesn't doesn't take good uh, these political repressions, and it's uh, quite obvious that this is uh, political repression. And I think that uh, that our enemies uh, realize this because uh, when the, the trail uh, began uh, few days ago, uh, the the three of the largest uh, TV channels were planning to uh, send their reporters uh, on the trail, and at the very morning before the trail. Uh, they called off uh, their people, and, and, I know this from one journalist. So I think at this point they will try to to silence this. Yeah, and maybe like the people of the Bulgarians, they they remember the oppression during communism, and uh, they they are more aware of this kind of oppression from the government. Yes, yes, and it, it's uh, you know it really looks like the the communist trails. You know, it's it's totally political, and the the charges has no actual proof. They are like um, you know. Uh, like uh, uh tough crimes, you know. You yeah. don't think uh, right, so you must be punished. Yeah. Yeah. Yeah, that's horrible. But um, can you tell us a bit more what will happen now? Like when, when will the trial be over, and will, when will we have a verdict to be announced? And uh, what are your plans as an organization? Uh, well, we have uh, the first um, trial uh, already passed. Uh, we have. Uh, I was one of the witnesses. Uh, they have. They take our, um, you know, witnesses' statements and it's uh, interesting because uh, the court has uh, appointed another expert to give his um, expertise on uh, General Hristo Lukov and uh, the organization that uh, he led. So th- this will be interesting because the, the first expert, the, the one who is uh, uh, very far left, uh, his claims were actually not backed but by any any historical documents. it was like just his opinion. Ah. So uh, the court appointed another person. Uh, we have some uh, ideas, uh, but we will um, plan our uh, actions according to how the, the trial is going. But who, who was the prosecutor? I, am sorry, I hear, who, who is who is the prosecutor? You don't know who it is in this trial. Uh, I don't remember the name of the prosecutor, but uh, the order uh, for these uh, charges came directly from um, the head of uh, prosecution in Bulgaria. Uh, it's Ivan Geshev is uh, the name of this person, and he's like totally a political figure. Yeah, okay very often his uh, actions are uh, entire, entirely political and uh, they get in conflict actually with the laws so um, and you know many people doesn't like him uh, because of this but he's like the, the person that uh, uh, the us embassy likes okay <laughs> I see. That sounds bad. <laughs> yeah. Then also a person who the you the Jewish people like. Yeah. <laughs> Yeah, yeah. The, after this, uh, after this uh, uh, process, they like him a lot. Okay. Yeah, but the, the new expert who was going to testify, do you know anything about him? Is he a better, like, is he more truthful about uh, the history and? Well, he's a, a he's a historian, and uh, I don't know if he had any uh, political um, connection or uh, is he if he has um, you know some sympathies or some ideology. So I don't know uh, what his uh, what his uh, decision will be, uh, what he will write. But uh, for me, it's if he's uh, objective, it's enough. Yeah, and it seems like the court wasn't satisfied with the far left guy's uh, testimony, so uh, otherwise they wouldn't have called in another guy. Yeah, yeah, probably. Yeah, that's that sounds a bit hopeful, at least. Yeah, yeah. I, I think if the, the, the judges are uh, like normal people, mm, this cannot pass. Yeah, and and uh, we talked a bit about it before uh, before we we went on air that uh, the of March it will happen anyway. You already uh, booked booked it and got the permissions and. Yes, they actually missed the the time to uh, officially ban the march. Uh, of course, um, we expect a lot of troubles. they will try to find some way uh, to uh, stop us from doing this. It's, uh, as I said, uh, for eight years I was in charge for uh, organizing the march, and from uh, 2012 every year. It's literally every year they try to make something to ban the march a lot yeah. of <laughs> different things, you know. And uh, we have uh, trials against uh, uh, these institutions uh, in the court. We win most of them. So we'll see what will happen this year. But but they missed the uh, time to ban the marsh officially. Yeah, that's good. That's yeah. very good. But, but your lawyer who who represent the organization in this case is uh, uh, what do, he, he, think about this and your chances to win and so on? Well, uh, <laughs> he thinks uh, what I told you. Uh, if the court is, uh, you know, not uh, under political influence, we will win if they are um, forced by the lobby or their uh, their people you know it's already it's already a decision that is made but our lawyer is actually really good lawyer he's um, very professional he doesn't uh, have uh, any like political uh, allegations or something well it's important to have a good lawyer yeah yeah, especially in an important case like this. Yeah. Yes. How, how uh, long will it take uh, for you to get the sentence then? You don't know. I don't know. I think it will be. I think it will be a long uh, process. Yes. Maybe um, if the if the court is uh, you know um, already made a decision, they can uh, on on this first instance they can try to uh, ban the organization before the of March, so they can give uh, some chance of the authorities to use it uh, to stop stop the march, but I don't know. Okay, that's that's one of the <laughs> things that can happen. Yeah. Well, I guess we'll have to, to speak again soon when you get the verdict to, to to evaluate what's going on. Yeah. Yes. Uh, well, uh, thank you very much for taking the time to update us on this troubling development in Bulgaria. Uh, do you have anything you want to say to our listeners before we move on? Uh, yeah, yeah, I, I uh, think that uh, the most important message uh, uh, is that uh, we, the, the, European nationalists, must work together and face together these difficulties in order to save our people. I, I think that that's the only way if we work together. And uh, saying this, I want to give uh, my special thanks to all European comrades that uh, announced their solidarity with us, uh, our German and Hungarian friends uh, who have uh, made action to support us. Of course, our uh, French, uh, Czech, Polish, uh, Romanian friends, and of course, you guys for giving me this opportunity to speak. Uh, I want to thank you all uh, for this support because, you know, um, it's. Uh, it gives me this um, genuine sense of uh, real brotherhood that is has already formed uh, between uh, nationalists in Europe. Yeah, that's a very good message. I also believe that uh, cooperation between uh, European nationalists is the way to victory for all of us. Yes. Yes. So in, thank you. In, yeah. in, our chat, they say that this this was a really interesting interview. So yeah, th they like you. Thank you. <laughs> Hopefully, there will be a lot of people from Sweden next time the Luker March will be in yeah, Sofia. I'll be, I'll be very happy if uh, a lot of you can. You're always welcome. Thank you. Yes, thank, thank you very much, uh, Plamen Dimitrov from the Bulgarian National Union, and all the best wishes from Sweden to you and your comrades. Thank you. Thank you too. Så, eh, vi tar en liten låtpaus och när vi eh, är tillbaka ska vi fortsätta lite grann på det här temat. För då kommer vi att diskutera lite grann det som händer i Grekland med Gyllene gryning. Eh, här är Vit aggression med på vikingtåg från deras nya album Mörker. alltså vit aggression med på vikingtåg, vilket är något så paneuropeiskt, på tal om det tidigare ämnet, som en svensk cover på en grekisk version av en norsk version av en tysk SS-marsch. Faktiskt. <laughs> Bättre än så kan det inte bli. Eh, ja, vi, vi skulle egentligen ha en, en grek med oss här, men det, det, tekniken gick inte helt enkelt. Så vi ska en försöka... grek? Ja, det var ju en grek. Jo, <laughs> var det roligt? <laughs> det var roligt. ja. Man kan ju säga vad han heter eller någonting. Men jag vet inte. Ja, Ste Stef Stefan heter han. Ja. Eh, han skulle vara med, men det gick inte. Tekniken gick inte. Så eh, vi, får, vi får försöka prata om eh, händelserna i, i Grekland med Gyllene gryning själva. Eh, och jag vet, jag vet inte hur vi ska börja. Ska, du Öber hade ju fått en ganska bra sammanfattning av vad som hände. Så du kanske kan börja. Ja, berätta. det är väl att att eh, de har ju eh, gett flaggat för att Gyllene Gryning kommer bli dömda. Alltså alla parlamentariker och en massa personer i Gyllene Grynings ledning och sådana som har varit betydande personer för Gyllene Gryning. Man har utlovat att de ska få mellan 5 och 15 års fängelse för sitt engagemang. Och man har då eh, flaggat för att man kommer att bedöma Gyllene Gryning för att vara en terroristorganisation i princip. Ja, en, en, kriminell organisation tror jag ja. typ, var begreppet man använde ja, så kanske i det här det fallet. Ja, och sen har, det, det hela baserats bland annat på en, en knivhuggning som har skett mot någon eh, rappare va, som dog. Var det inte så? Pavlos Fyssas. Och det ja. ska ju varit han som med andra anarkister attackerade någon så här vanlig medlem i Gyllene Gryning som inte liksom var någon så ledare eller något. Nej, och sen det. blev han då knivhuggen i självförsvar. Mm. Och Sen kan man även nämna att eh, rödingarna i Grekland sköt ju ihjäl två medlemmar i Gyllene gryning, men det blev ju ingen åtalad dömd för. Nej, och ingen organisation blev förbjuden från deras sida. Nej, och det, det här är ju, Va, det är ju enskilt fall i alla fall. Vad berodde det då på Martin? Var, fick de inte tag på rödingarna eller vad lades det ner eller var, varför? Ja, nej, de påstår att de inte fick tag på dem. Men okay. man kan ju fråga sig hur mycket de ansträngde sig, polisen. Ja, ja. Och det som är intressant är ju förstås att nu, nu kanske det är många som, ja Gyllene gryning, vilka är det och så. Men där 2012 och framåt där var Gyllene gryning det största, vad ska man säga, nationella framgången i hela Europa. De kom in i parlamentet. Eh, det var väl mycket tack vare den. Precis, och det var ju mycket tack vare den här stora ekonomiska krisen som skedde. Och grekerna, eh, många greker vände sig till Gyllene gryning och de fick ett stort inflytande i samhället. Eh, jag vet, jag har sett dokumentärer där vissa bostadsområden så slutar folk ringa polisen. De ringde eh, Gyllene gryning när de hade problem med någonting och fick hjälp. Och de hade mycket så sociala program och verkligen etablerade sig. De, de delade ut mat och hjälpte folket. och skyddade folk från illegala invandrare och sånt som härjar runt. Ja, jag vet ju bland annat att de gick ju på sådana här basarer och marknader och kollade om, om uh, blattar var så här. Om de hade rätt att befinna sig i landet, om de hade uppehållstillstånd. Hade de inte det, då jagade de bort dem och rev deras stånd och sådär. Så, och, så de, de, var verkligen, det var verkligen en framgångssaga. Men staten började slå, slå ner på dem enormt mycket och fängsla ju eh, partiledaren och det var fler som blev fängslade. Ja, alla som satt i parlamentet blev direkt fängslade till exempel. För de kom ju in i, i motsvarighet till deras eh, riksdag. Då. Precis, och det, men de, de hann ju sitta där ett tag men sen blev de mm. fängslade. Och de satt jättelänge i fängelse utan att bli åtalade för någonting. Eh, var det inte över ett år de satt? Jo, det var väl ganska precis ett år tror jag. Ja, och, och, till slut var de ju tvungna att släppa dem för de hade liksom inga åtalspunkter. Nej, man trodde då... att det skulle liksom kunna rinna ut i sanden eftersom de inte eh, ja, åtalar dem för något. Men de har väl bara liksom väntat och försökt sabotera partiet och nu när de har lyckats rätt så bra så slår de till och förbjuder också. Jo, och i de senaste valen som har hållits i Grekland har Gyllene Tidning Gryning, de har väl åkt ur parlamentet och det har väl inte alls gått något bra. Nej, men det har blivit som splittringar för partiledningen har ju typ varit förbjudna från att fortsätta verksamheten som innan eller de har känt sig nödgande att inte bedriva aktivism på samma sätt. Så det har inte varit eh, gatuaktioner som innan och eh, folk har ju tröttnat och det har blivit splittringar och missämja. Och, mm. Så, ja, Ser man inte av, som de var förut. Vikten av gatuaktioner. Ja. ja. Men, men eh, det som är intressant här också det är ju att eh, riksåklagaren i Grekland han har ju, eller hon tror jag det var faktiskt, eh, jag är inte säker, men uttalade sig i alla fall om att de kommer nog inte bli dömda eftersom eh, eh, det finns inget juridiskt som kan fälla de här människorna i ledningen för Gyllene gryning. Men rätten tuffar på ändå mycket hårdare än vad åklagaren yrkade på ens. Så att, eh, det är lite intressant att eh, rätten verkar ha ett eget liv och gå på hårt. Och... De verkar ha någon så här konstigt tolkning när de kör på att Gyllene Gryning är en nationalsocialistisk organisation. Och de är organiserade enligt ledarskapsprincipen att ledaren ytterst är ansvarig för allt. Och, och ja, Därför är han ansvarig för minsta lilla brott som någon medlem i organisationen Ja, det, blir, det är nästan som RICO-lagarna i USA. Jag vet inte om ni känner till dem. Det är ju Nej. så här mot eh, organiserad brottslighet. De stiftar ju det för de kommer inte åt maffian. Eller de kommer de kom åt sådana här längst ner i maffian men de ville sätta dit bossarna. Så då stiftade de en, den här RICO-lagen som sa att om det är organiserad brottslighet det handlar om eh, då betyder det att han som är högst upp han är skyldig för alla brott som, som alla gör i organisationen för att han bestämmer överallt. Så det, det var ju tack vare det de kunde börja åtala maffiabossar och sånt där. Annars gick det ju inte. Det låter ju som att de har gjort något liknande de mot Gyllene gryning. Att de här personerna som knivhögg den här rapparen. Då är, då är partiledaren skyldig för att de menar att de får inte göra någonting utan att han har beordrat det. Typ. Nej, men det, det, där, det, där, har de faktiskt pratat både om i Sverige och i Finland. Finska rättegången pratar de också om det här. Det var ju också mm. samma sak egentligen, en enskild händelse som, som sen gjorde att man ville förbjuda hela organisationen och ansåg att, inte, att de inte följde god föreningssed och sådär. Så de menar då till exempel att den här sparken då som, som de påstår felaktigt ledde till den här knarkarens död var beordrad direkt av eh, högsta ledningen för organisationen i Finland. Ja, typ. ja de hade sådana argument att vi är hierarkiska och det finns inget som kan göras utan att det inte är sanktionerat och sådär. Och det har man även pratat om i Sverige faktiskt. Och det är ju ganska sjukt. Som om, som om typ Simon Lindberg skulle eh, ha beordrat varenda sak varenda människa gör. Det är ju helt stört omöjligt. Mm. Jo, det är, det är en väldigt så här, autistisk tolkning av hur saker fungerar. På många sätt är det ju så att direktiv kommer uppifrån och sådär. Men sen eh, det är klart att folk tar egna initiativ och när det händer eh, uppstår situationer som eh, en ledare inte känner till, då kan ju inte han så här beordra hur folk ska lösa den situationen. Utan då improviserar ju folk. Det är ju helt absurt. Plus att man måste ju ta i beaktande möjligheten att det finns medlemmar som går emot direktiv. Men det antar jag man inte gör i sådana här fall. För det passar inte in i själva den rättsprocess som man vill driva helt enkelt. Eh, sen kan man också fråga vilka andra partier råkar ut för sådana där saker. Jag menar, det finns väl massa brottslingar i de etablerade partierna. Man, tar, man ställer väl snabbt, knappast partierna till svars för det. Ja, alltså i Grekland finns det en vänster som är väldigt våldsam stundtals vad det gäller ja. så här upplopp och elda grejer. Mm. mm. Eh, och Jag tror att det även var en av grejerna här. Ett annat bråk mellan Gyllene Gryning medlemmar som delade ut flygblad och sen dök det upp eh, kommunister eh, som fick stryk. De var eh, organiserade i något som heter PAME. ME. Jag vet inte vilket parti det är Grekland, men det var Erik Striker som skrev det på Telegram och det var även någon eh, enskild incident där någon illegal invandrare hade blivit attackerad 2012 och sen 2016 kom man på vilka det var som hade attackerat honom. Typ. Mm. Det verkar inte vara så starka punkter de har. Nej, verkligen inte. Eh, men det känns ju som att i det här fallet så har liksom systemrepressioner nästan, eh, oavsett det här så har Gyllene gryning nästan krossats. Alltså de har ju eh, gått från att vara väldigt aktiva och framgångsrika till nästan obefintliga. Och en sak jag hade tänkt fråga Stefan då, det var ju vilka misstag Gyllene gryning har gjort efter vägen här. Eh, men jag vet inte, har, har någon av er några idéer om vad det kan ha varit? Alltså vad man kan lära sig av Gyllene gryning? Historien. Nej, men det är väl bara att titta det de slår ner på och undvik. Mm. Så långt det går. Men det är svårt. Om man blir attackerad måste man ju försvara sig. Ja, det är ju det som är problemet. Eh, och det är svårt att säga. Det är också svårt att veta exakt vad det är som har hänt. Filtrerat via en massa judiska eh, nyhetsförmedlare eh, och sådär. Ja, även här var det ju World Jewish Congress som var och lobbade. Helt sjukt. Det var det. Jo, det var det. Det var det. Mm. Återigen dessa trevliga riddare. Eh, men det, det, jag tror att eh, det skydd man kan ha som stat, det är ju egentligen en eh, solid konstitution, så att säga. Mm. Och det har ju Sverige lite grann eftersom den är väldigt, väldigt gammal. Så de som tog fram den var ju inga dumskallar. Och de tänkte att det skulle liksom vara för evigt var för yttrandefrihet och så vidare. Så det är därför de har haft svårt här att göra någonting, än så länge i alla fall. Nu kan man visserligen ändra grundlagen, det har ju även gjorts i helt destruktiv <laughs> riktning. Men det är ändå... EU-medlemskapet eh, e medlemskap vid mångkultur står väl med? Typ. Ja, det gör det. Mm. Men det är ändå lite alltså det är tydligt att för, för att vi ska kunna bli förbjudna i Sverige så behövs det någon typ av lagändring. Kanske mm. till och med grundlag. Eh, jag skulle nästan tro det. Annars blir det svårt. Mm. Och i de här men, länderna så de kan, det bara... det de kan göra är med HMF och kriminalisera verksamhet. liksom. Mm. De får finnas på pappret men så fort man gör något så är man olaglig. Ja, det är väl ja, kanske man... så man kommer lösa det då eftersom man inte kan. Alltså det blir svårt. Om man inte ändrar grundlagen då kan man inte bara eh, gå förbi föreningsfriheten och, det, och säga att nu ska ett parti förbjudas. Det, det vågar man liksom inte riktigt göra helt öppet. Så att, eh, förmodligen i Sverige kommer man ju satsa på just säga det att, eh, att hjälpa den här organisationen ekonomiskt. Det är förbjudet att eh, vara medlem är förbjudet att eh, ja vad det nu är. Mm. Men eh, vi får väl se hur de attackerar det hela. Ja, jag tror att fördelen med, med hur det är i Sverige det är att, att um, makten måste liksom visa sina kort under processens gång mycket mer än i de här länderna. För här verkar det som att man säger att ja, men den här organisationen är kriminell, nu förbjuder vi den. Och då, då finns det ju tyvärr en massa människor som tänker åh vad bra att de har förbjudit en kriminell organisation ungefär. Men i fallet med Sverige då måste man liksom inskränka yttrandefriheten, man måste göra en massa, eh, vidta en massa åtgärder som kanske inte går obemärkta förbi i och med att det också kommer att drabba andra människor. Och då kom det, kan, eller det finns i alla fall en möjlighet att det växer en opinion mot det hela. Att, det blir liksom, att folk börjar bli oppositionella på grund av repressionerna eh, i högre utsträckning. Tänker jag. För i Finland är det ju som, jag vet inte, det var ju så enkelt för dem att göra det här på något sätt. Det, det var bara att ta till rättegång. Allt verkar redan vara eh, förberett eh, från början. I Finland ja. Men i, i, ja, i Finland, Finland, har de inte också grundlag där, där det är föreningsfrihet och yttrandefrihet? Och... Jo. jo, men då har, då har de ju den här lagen som säger att man kan förbjuda god. organisationer som går emot god sed. Ja. Precis. Mm. men står det i grundlagen också, också eller? Det... Nej, det tror jag inte. Nej. Det här var ju nästan, jag... det, var inte, det var knappt en lag. Det var bara, jag bara tänk, man ska följa god bara tänker, i, I och med att ni säger att eh, det skulle vara så svårt att göra det i Sverige för att vi har en grundlag som är välskriven. Alltså, är de sämre skrivna i Finland och i jag tror grundlagen. faktiskt det. Jag tror de är sämre mm. skrivna mm. i Finland. De har dessutom mycket svårare att bilda parti och de har en massa sådana konstiga saker i Finland som inte finns i Sverige. Kan det, kan det vara lite grann att de är pressade av att de har haft den här situationen med, med tidigare med Sovjet? Då? Eh, och, och, då var de lite pressade att förbjuda och att det har blivit liksom Eh, I och med att de gjorde det då så är det lättare nu medan man inte har gjort det än i Sverige. Eh, Eller alternativt har de varit tvungna att släppa in utländsk underrättelsetjänst i mycket högre utsträckning som MI6 och sådana där. Under när de var rädda för ryssen verkligen. Mm. Så att de fick liksom eh, kontroll över uppbyggnaden helt av deras underrättelsetjänst. Och så. Nu har man haft stort inflytande i Sverige också. Men, men jag tror att det, det är något grundfundamentalt fel i Finland som gör att de går med på det här bara. Jo. Mm. jo. Och det är också, jag tycker ju det var för, förvånande egentligen att det här att förbudet skedde i Finland först och inte i Sverige. I och med att det var i Sverige vi, vi haft störst framgångar. Men eh, det berodde nog på lite olika saker. För det första den där händelsen där narkomanen dog. Möjligheten för Finland att göra det här på ett så enkelt sätt. Eh, men också att eh, även om fin organisationen i Finland inte var lika stor så fanns det en väldigt stark energi där från motståndsrörelsen. Det verkade som att man verkligen eh, började få ett stöd bland folket. Och jag vet att eh, deras säkerhetstjänst vittnar ju där om att eh, det var en väldigt stor skillnad på Nordiska motståndsrörelsen och tidigare organisationer. Just att det var väldigt mycket mycket vanliga, citat vanliga människor. Så att eh, det, man, man såg nog där i Finland att det var en reell fara. För där har man nog en annan attityd till just nationalsocialism också. Tack vare historien och sådär. Mm. Ehm, jag tänkte på det här misstag som, som Gyllene Gryning har gjort. Jag fick från, från Stefan här som egentligen skulle gästa oss en rekommendation av en kommentar på Nordfront. Ehm, det är en som kallas Erik som har skrivit en kommentar där han bland annat listar ehm, vissa oförlåtliga misstag som Gyllene Gryning har gjort. Så jag tänkte vi skulle kunna ta upp det Eh, ett skrev partiet var inte konsekvent anti-EU trots att medlemskapet var en renodlad komplott mot det grekiska folket. Genom att tillåta nationen gå med i EU skapade man förutsättningar för den grusade ekonomi man i dagsläget har. Partiledaren satt i nationell tv och pratade om hur Greklands medlemskap i eurosamarbetet var naturligt och bra efter att krisen hade utlösts. Um, och nummer två då. En representant eh, från Gyllene Grynen föreslog i det grekiska parlamentet att den grekiska staten skulle sälja grekiska öar för att få in pengar till de skulder man byggt upp via EU-medlemskapet och den kraschade ekonomin. Grekland som nation har i stort sett inga statligt ägda företag längre. Inte ens inf infrastrukturer, bla bla bla. Ja, ni förstår. Eh, tre Gyllene gryning har i syfte att skapa stöd och skaffa väljare rest nationer runt och besökt tätbefolkade romska områden där man uppmuntrar och stöttat dessa för deras tjänst för nationen, vilket man anser att deras många barn, utklämda greker ja, eh, man har helt enkelt försökt liksom värva eh, senare. Eh, Gyllene gryning har vid flertalet gånger tagit avstånd från nazism och i media tagit avstånd från utsträckta högra armar sedda i filmklipp tagna på privata fester. En högt profilerad medlem från Gyllengryning har vid ett offentligt tal under den nationella oxydagen tackat de greker som motstod den tyska invasionen av landet under andra världskriget. Invasionen av Grekland var aldrig ämnad att ske från tyskt håll utan kom på... Ja, det där vet vi. Men eh, det är sådana där saker. Men det där är ju egentligen saker som visst, det, det kan man ju verkligen motsätta sig starkt. Eh, men jag tror inte att det är det som har lett till att de blir klassade som en kriminell organisation idag dock. Nej, men där kan man inte säga så här att vilka misstag ska man inte göra egentligen? För att de har inte gjort några misstag så. Nej. Men de, de, där du räknade upp nu har de däremot gjort. Och, och att eh, välkomna EU, det fick de ju liksom. Där fick de se hur trevliga de var. Mm, precis. Men det är, det är ändå intressant hur man kan, alltså i dessa tider då man alltid pratar om demokrati och att det är viktigt och åsiktsfrihet och så vidare. Vad händer? Här blir ett parti Gyllene gryning stort och hamnar, i, hamnar in i, i riksdagen. Eh, ja, då kort därefter så fängslas alla riksdagsmedlemmar och nu ska eh, partiet förbjudas. Och, ja, det är den demokrati som finns alltså. Mm. Du får tycka vad du vill, bara du inte tycker fel. Bara du inte blir oppositionell. Då ska du förbjudas. Nej, men det här måste man ju vara medveten om. att Man ska inte luras och tro att, man, att vi lever i, i ett fritt samhälle. Så är det ju förstås. Uh, det som, jag, tror att demok, alltså, liberala demokratier har varit bra på att skapa en illusion av politisk frihet. Vilket i sin tur uh, har varit en, en, en lite sämre grogrund för radikal opposition än i mer auktoritära länder. Va? Men inte ens en, en liberal demokrati kan ju tillåta en opposition att bli hur stark som helst utan att slå ner på den hårt. Och på så sätt är det egentligen ingen skillnad mellan en liberal demokrati och ett mer auktoritär system. Egentligen är det ingen skillnad mellan till exempel Sverige och Iran. Det är bara det att Iran har oppositionella grupper gått längre och därför har man kunnat se att man har slagit ner hårt på oppositionella och så vidare. Men, men eh, om, om ett system har någon typ av självbevarelsedrift så kommer man ju göra det. Eh, så att egentligen är det ju helt naturligt och det är ju en del av själva processen att, att göra revolution. Det är ju att bli förbjuden och bli trakasserad och, och förhindrad på olika sätt. Något annat vore ju konstigt. Ja, <clears throat> men ett alternativ för en liberal demokrati, om det verkligen är det, en frihetlig demokrati, hade ju varit att debattera med dem och liksom få deras åsikter att verka löjliga och helt felaktiga i publikt. Men om de inte klarar det och inte står för sanning och inte står för rätt, då eh, så måste de ta till fula metoder. Och det här är ett exempel på fula metoder, anser jag. Jo, men en liberal demokrati är ju på sätt ett förljuget system från början. Ja, ja. Det, det tål ju inte upp en granskning från eh, nationalsocialister till exempel. För vi har, ju, vi har ju ett mycket bättre system så att säga. Det, liberal demokrati är nog ganska lätt att sälja in. Jag tror det är det som är deras styrka. Men de kan ju inte, alltså de kan ju tolerera att det finns eh, partier som Sverigedemokraterna eller AFS och sådär som, som är, vad ska man säga, milt systemkritiska och så. Men om det blir mer radikalt, som till exempel Nordiska motståndsrörelsen eller, eller Bulgarian National Union eller Gyllene gryning, då eh, då kommer man till en punkt där man måste vidta åtgärder. Och det där har man ju sett historiskt också. Eh, i Tyskland. Mm. Eh, nationalsocialisterna där blev förbjudna i olika omgångar på olika sätt. Eh, I Rumänien, eh, järngardet förbjöds. Eh, några år senare satt de i parlamentet och sådär. Så det är ju en, det är egentligen, det, det, låter kanske hemskt det här men det är ju fortfarande en naturlig eh, del av eh, processen att vara en revolutionär rörelse. Det, det, det, betyder ju egentligen bara att man har kommit till en viss punkt där man har provocerat de som har makten så mycket så att man tvingar dem att agera. Jo, dessutom kan man ju säga det för den utomstående personen då, att organisationer som råkar ut för sånt här, de utgör ofta sann opposition. Så att eh, det kan vara intressant att eh, komma ihåg det, som till exempel i Sverige då med Nordiska motståndsrörelsen. Att då kan man fundera på att där borde man gå med. Precis. Sen anser jag att just Gyllene gryning luckrades väl upp långt innan det här rättegången och så. De har redan splittrats i andra eh, fraktioner och de som var eh, NS har ju sedan länge, eller inte sedan länge, men många gick ur ganska tidigt och sådär. de tyckte att det utvecklades i fel riktning. Ja, det finns väl en organisation som heter Arma eller något sånt där i Grekland som är mer eh, utpräglat. Arma Hellas, men de fanns ju innan också. De, ja, heter, bara, de heter bara Arma. Ja. Jag råkade säga fel med det där, på det där en gång och <laughs> fick skäll. Så att, för det är bara deras hemsida som heter Arma Hellas. Eller mm -hmm. typ tidning eller vad man ska säga. Men de det... heter ju Arma. Det är som när folk kallar oss för Nord, eh, eller kallar Nordiska motståndsrörelsen för Nordfront då, ungefär. Ungefär. Jo, man får ju hoppas att de liksom lär sig av Gyllene Gryning. Och eh, om nu Gyllene Gryning inte kan hämta sig från det här så att säga. Och det, det verkar ju vara en bättre organisation också. Så att... De har sett de här felen sedan länge skulle jag vilja säga. <laughs> Men, ja. ja, i alla fall. Men vad är det som kommer att hända nu då, rent konkret i Grekland? Ja, det är ju svårt att säga. De hade ju möjlighet att överklaga två gånger till va? Till och med. Ja, just det. Det borde precis, till och med ja. gå att ta det här upp till EU-domstolen. Ja, precis. Nej, men det, det är sant. De, de, är nu inne i deras motsvarighet till tingsrätt. Och det, det, de har ett system där man börjar med tre domare. Och sen får man eh, överklaga till fem domare. Och sen har de någon form av högsta domstol. Där vet jag inte hur många domare. <laughs> Om de är tio kanske. Nej, men nej, jag skojar. Men de, de har en, det är sista. Och de är bara på första instans än så länge. Mm. Men det som är just anmärkningsvärt är att som sagt deras riksåklagare vill inte gå ens i närheten av så långt som rätten själv vill. Och I vilken rättspraxis är det så? Att åklagaren inte ens... Eh, så att, alltså det, det, är ju jättekonstigt. Mm. Jo, Grekland är ju ett rätt korrupt samhälle så det är möjligt att World Jewish Congress har donerat lite pengar till domarna eller något. Ja, och det är intressant just det här att World Jewish Congress går på så hårt på olika länder och ställer krav. Och att de får audiens och träffas som de där i Bulgarien hade träffat premiärministern och i Sverige har de gjort det också. de har träffat Morgan Johansson i Sverige och så vidare. Och det är inte så att de kommer hit och, och liksom säger att ni kanske borde tänka så här, utan de ställer ju krav på riktigt. Säger så här, så här ska ni göra, förstått mer eller mindre. Ja, och, och, och varför tillåts det? Judefrågan här, Gyllene gryning var ju ändå rätt så radikala och provokativa. Där de högläste ju ur Sions vises protokoll i Greklands riksdag. Just det. Det är rätt, rätt så coolt faktiskt. Ja, det är det. <laughs> det är det verkligen. Ja. ja det är klart att judiska så, så de gjorde ju mycket bra saker och jag tror att det är väldigt så blandat med jag tycker det var människor. Sen, sen, tror jag att deras, när de växte och sådär, liksom att de kanske försökte eh, anpassa sig och bli mer mainstream och accepterade lite för snabbt eller något. Ja, de började gå med kostym och gillade liksom att vara i, nära köttgrytorna. Vi har ju sett sådana tendenser i Sverige också. Jag vet inte, utan att nämna massa organisationer. Mm. <laughs> ja, nej, men alltså kostymer kanske inte är det stora problemet. Utan jo, var... <laughs> När? Jävla fina hus i hela bunten. Ja, jo, men <laughs> då klädde jag ju ut mig. det, är, det, är, väl snarare attityden som är problemet. Jo, det är det. Absolut, jag skojar ju bara. Men jag vet men... jag, jag håller med Saxlind. Alltså, man har ju sett mycket bra grejer Gyllene Gryning har gjort. Men alltså, jag, jag, man har ju hört sånt här också. Som den här, han som kommenterar att de har haft en sån här konstig vilja att vara inställsamma samtidigt. Och det är väldigt, väldigt märkligt på något sätt. Jo, det har ju eh. funnits typ så teorier om att de har varit som hotade ledarskapet och sådär. Och det har de ju i praktiken varit av det här åtalet. Men även liksom att det har funnits andra hållhakar och sådär. Sånt kan man ju bara spekulera om. Men eh, alltså potentialen för repression är ju jävligt hög och det är ju inte alltså det är inte konstigt att folk viker ner sig om de pressas tillräckligt hårt. Det är ju tyvärr något Många gör. Mm. Ja, precis. Realistisk. Precis. Men eh, en eh, toppnotering var väl när deras presstalesman örfilade någon i direktsändning. Var inte det rätt häftigt? Ja, jo. det var coolt. Elias Kassidiaris där. <laughs> Men han gick ju och startade något så konservativt konkurrerande parti. Typ nyligen också. Just det. Men han är även dömd här så. Var det han som örfilade en på gatan när eh, de invandrare som hade kommit in eller något? Nej, det var ju en tv-debatt. någon batikhäxa. Kvin typ. Kvinnor som satt och hetsade. Ja. Ja, det var riktigt coolt faktiskt. <laughs> ja, faktiskt. Nästan lika coolt som när du misshandlar barn Simon. Ja, men bara ja. nästan. <laughs> bara nästan. Mm. Ja, men har vi något mer att säga om Grekland? Vi, vi, kanske får återkomma med, med, med, en grekisk gäst här längre fram helt enkelt. Få med lite med... grekisk kompetens på området. Ja, precis. Det mm. känns mm. som att eh, det, det vore intressant att höra. För det är ju, eh, Grekland är också ett väldigt annorlunda land än Sverige. Eh, så att det är mycket som, som är svårt att kanske förstå bara genom en ytlig betraktelse så att säga. Så mm. vi får nog återkomma. Som jag förstår det så många är väl liksom rätt så, så här, opolitiska, eller inte så ideologiskt insatta, men det finns ju liksom ett stort invandringsmotstånd och en stark så här, naturlig nationalism i Grekland eftersom de har, varit in, de har haft mycket krig och sådär. De har haft olika regimer eh, och sen har de eh, sin historiska konflikt med Turkiet som fortfarande lever. så Det är lite mer naturligt att vara nationalist och patriot där än vad det är i Sverige till exempel. Jo, så, ett nationellt parti kan liksom växa väldigt snabbt på grund av att folket är på det sättet. Men det tar ju kanske tid då att få folket till mer djupa insikter. Men samtidigt en sak som jag tänkt på det är ju att Gyllene gryning verkar ha tagit lite grann platsen som, som eh, vad ska man säga, den platsen som SD tog i Sverige. Eh, trots att de var mycket mer radikala. Eh, och med det menar jag att SD har, varit, har, har liberaliserats i onödan. De tror ju att deras framgångar till stor del beror på att de liberaliseras och kanske lite grann till viss del. Men jag tror att om SD hade haft en mer radikal agenda hade de ändå Eh, kommer långt. Eh, I och med att de fick den rollen på något sätt. När, när, folk, alltså, när folk är tänkt på den invandringskritiska rösten så är det SD man röstar på. Det är inte Nordiska motståndsrörelsen eller AFS eller vad det kan vara. Utan det, det är mer för politiskt medveten person. Det där är ju svårt att göra något åt och det ingår ju lite i det demokratiska systemet att man splittrar upp folket och ger massa alternativ. Och man skulle ju även kunna flytta liksom ett steg åt höger här i Sverige och säga att eh, mycket problem uppstod för motståndsrörelsen när AFS ploppade upp i valet 2018 till exempel. Mm. Eh, Absolut. Innan dess, innan dess hade ju nationella i Sverige bara att välja mellan oss och SD och väldigt många började ju välja oss och tröttna på SD. Jo, framförallt. Det var farligt för systemet. Jeff Ahl körde ju lite vår retorik, retorik också i sina tal och sådär inför valet. Men, men eh, Eh, vad tänkte jag säga? Eh, nu kommer jag av mig. Jo, just ja. Det fanns ju ett SD-alternativ innan Gyllene gryning som nästan som var ganska stora i Grekland. Men efter den ekonomiska krisen så skötte inte de sig alls. Så att de eh, försvann ju på kartan. Då var det ju så att eh, Gyllene gryning var väldigt mycket mindre än det här andra alternativet. Och sen var, mm. var det mer radikala Gyllene gryning. höger partier i Grekland. Liksom. Så det är inte så att Gyllene Gryning har monopoliserat eh, typ SD-positionen där. Nej. Nej, men det är väl lite samma process det som gjorde SD stora kanske. Även om den var mer extrem i Grekland. Om det är kanske därför eh, det fanns utrymme för ett mer extremt parti. Jag vet inte. Men, men jag tänker att det finns liksom oftast bara utrymme för ett sånt parti eh, att göra framgång samtidigt. Eller det verkar ju som det. Så att säga. Och då spelar det kanske inte så stor roll hur radikal eller mesig man är. Utan jag tror att många människor tänker att ah, men jag läser invandringen, då röstar jag på det partiet som gäller. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Om de blir kallade rasister eller nazister i media och sånt, det är liksom skitsamma för väldigt många. Mm. Uh, och det, det, kanske inte stämmer till 100% med alla människor och så vidare utan det är ju um men, men till stort Nej, tror jag faktiskt Generellt sett är, är ju fler människor liksom reaktionära invandringsmotståndare än liksom ideologiska etnonationalister, nationalsocialister, rasmedvetna och så vidare. Ja, och det gäller ju, tror jag, både eh, majoriteten av de som röstade fram Gyllene gryning och de som röstade fram SD. Jag tror inte det är så stor skillnad mellan de människorna. Nej, för annars Faktiskt. skulle inte Gyllene gryning-väljarna ha sprungit iväg åt massa andra håll nu. Nej, precis. Om de hade varit mer ideologiskt övertygade. Precis. Yes. Uh, vi, uh, vi får som sagt uh, återkomma till Grekland. Vi ska ta en låtpaus. Jag tror Öber, du hade ju en, en ganska specifik önskan att lyssna på en låt här. Det var Avicii va? Ja. Och det fanns en anledning. Jag tänkte vi kan ju lyssna på låten så kan du berätta efteråt. Vad det ja. var. Mm. Vad var det den hette nu då? Det vet jag inte. Den For a better hette... day står det. Ja, For a better day ja. ja just vi lyssnar det. på den. Mm. Så kommer vi tillbaka. caution Oliver, varför vill du lyssna på Avicii? När jag såg den här videon. Eh, Berätta. Eh, nej, det var på en sida som hävdade att Avicii inte hade tagit självmord utan att han minsann hade blivit mördad. För att han faktiskt tog ganska hård ställning mot pedofiler. Och ett av de saker som visades upp där var videon till den här låten. Och där eh, brännstämplar de ju pedofiler och det är så här högt uppsatta, rik, rika typer som är pedofiler som eh, ett, eh, två barn som man ser i början på videon liksom svär sina Ja, det vet man ju inte, men <laughs> de, de hämnas helt enkelt. Så de eh, söker upp dem där, hotar dem, vissa skjuter dem och sen bränner de in så pedofil på dem med en brännstämpel och sen hänger de dem efter. Så bland annat så är det en svensk skådis, han som spelar Wallander, är ju en av de här rika pedofilerna som får en hängsnara och sparkar ner från ett tak och sådär. Så att jag tycker det var Slår ihjäl dem med kofot också. Ja, det också. Ja, just det. Ja. Ja, det var lite häftig video helt enkelt. Ja, jag kikade ju på den här innan och det var <laughs> en oerhört radikal video måste man ju säga. Ja. Uh, nu är Avicii kanske inte något jag lyssnar på, men videon var ju riktigt ball. Men han var ju ett musikaliskt geni, det kan man ju konstatera. Sen, jo. Ja. Och, och sen eh, så uh, hela, alltså uh, de där som hävdar att det var att de sådana här dör som går emot pedofiler hårt. De hade ju flera exempel på artister. Jag kommer inte ihåg vad det var för artister, men det var andra som också hade gjort det. Mm. Och dött. <laughs> jo, precis. Ja, men det var ju faktiskt väldigt intressant. Jag hade ingen aning om det där eh, tidigare. det var en eh, fin, fin video och ganska fint musikstycke. Fint eh, piano och sånt. Ja, Max har länkat musikvideon där i chatten om ni vill kika på det sen. Man kan ju titta på det utan eh, ljud så kan man lyssna på radio och titta på när pedofiler blir hängda och ihjälslagna med kofötter. Det är faktiskt sant. Helt riktigt. Eh, och jag... tänka på Epstein och ja, men visst. Bill Clinton och sådana. Ja men visst. Eh, ja, nej, men vi ska prata om Estonia nu och alla de nya turerna. Eh, det släpptes ju, men det var väl för förra veckan, va? den här dokumentären om Estonia. Eh, som faktiskt är gjord av Henrik Eversson. Samma journalist som följde motståndsrörelsen i flera år och gjorde en dokumentär som till slut sändes på NRK. Det var väl 2018 den sändes tror jag. Det var hans debut va, med dokumentär eller? Jo, det var väl något. Var inte, var inte han fortfarande student typ när han började med det där? Öberg? Du, du hade ju en del kontakt med honom. Jo, men han har gjort andra grejer. Men det har nog inte blivit så stort. Eh, så, stort eh, så stort helt enkelt. Men han har... Första professionella projektet då kanske? Ja, det, det är det nog. Och den, mm. den blev ju uppmärksammad och eh, kritiserad för att den var för objektiv. Helt enkelt. Och SVT vägrade ju ta in den här. Och, och så. Och jag Tysk, vet Tyska TV skällde ut den på en sån här gala där de eh, liksom eh, dokumentär, ja, dokumentärernas tävlingsgala på något sätt. Som, där det var tyska representanter. De var ju väldigt sura över den där dokumentären. För att förintelsen diskuterades va? Ja, Förintelsen diskuterades som om det vore ett helt vanligt diskussionsämne. Mm. får man inte prata om. De sa att det här är helt förbjudet att visa i Tyskland. Och det, oj, oj, oj. Hur kunde ni ens göra så? Här? De skällde alltså på dokumentärmakarna. <laughs> ja, det är ju rätt intressant. Men det är väl typiskt eh, här, eh, citat, tyska regimen. Då. Men jag, jag har bara pratat med han Evertsson vid något fåtal tillfällen. Eh, och jag fick en eh, Eh, jag var väldigt misstänksam. Jag vet att det var vid något tillfälle, om det var Nordendag eller någonting, så, så sades det att han skulle vara här och filma. Och, och, eh, alla som absolut inte ville vara med i den här dokumentären skulle säga till. Då skulle man skriva upp sig på en lista och bli bortplockad. Och jag gjorde faktiskt det, för jag litade inte på honom för fem öre. Men eh, så här i efterhand när dokumentären kom och så. Visst, man kan ha synpunkter på vissa saker. Vissa saker som visades och sådär som ledde till eh, eh, repressalier för vissa personer och så. Men i det stora hela var den ju faktiskt så som man kanske önskar att eh, oberoende media skulle rapportera om oss. Den var ju så nära objektiv man kan komma. Jag, jag vill bara säga där en sak. Att jag är också sur på det där att det ställer till att vissa blev åtalade. Det är ju flera som är åtalade efter den dokumentären dokumentären. Eh, men, men det hade ju inte dokumentärmakarna en aning om att eh, svensk lag kunde vinkla till det så att de skulle liksom åtala personer som var med i dokumentären. För det är ju inte mm. ansvariga utgivaren för NRK som åtalar utan det är ju de svenskar som bara var med på, på den här dokumentären. Så det, det, tyckte ju, han sa ju att han inte alls tyckte, tyckte det var trevligt. Jag har pratat med honom förut. Så att, att, det var inte alls kul att det fick sådana konsekvenser. Det var ju verkligen inte vad de hade trott. Nej, precis. Och jag tänkte du Eber, du har haft mycket kontakt med honom. Alltså, hur, hur, vad, vad, skulle du säga? Liksom, är han en äkta journalist? Alltså, är han en, en, en eh, granskare av makten på riktigt? Han är nog en granskare och framförallt så är det så här att han, han vill inte lägga eh, vad ska man säga, värderingar i, i i sina dokumentärer utan han vill eh, låta de som blir intervjuade komma med sin version. Mm. Jo, det, det, alltså den här dokumentären han gjorde nu om Estonia, den är ju riktigt bra journalistik. Jag skulle vilja säga att det är bland det bästa jag sett i ja. dokumentärväg. Väldigt så här, proffsigt och välstrukturerat, pedagogiskt. Extremt intressant. professionell produktion. Ja. Mm. Och det är ju Monster som har producerat den här. Just det. Det är ett produktionsbolag som heter Monster. Okej. Okay. Men han är liksom huvud... Eh, Eh, skaparen. Ja, han är regissör och så. Men Monster har ju väldigt, väldigt kunskap i att göra snygga dokumentärer och så. Och de gjorde ju det på uppdrag av de här eh, play som ägs av Discovery. Då. Mm. Så att de kan ju komma och presentera en idé till till exempel då Discovery och säga vi har det här på gång och så. Och sen om de nappar på det då får ju de betala för hela kalaset. Mm. Ja, precis. Eh, men, men vet du hur idén om dokumentären kom till och sådär? Ja. Ja, berätta om det. Jag undrar om jag ska outa det här verkligen. <laughs> jo, men det, det, ska jag. Jag struntar i det. Det, det är lugnt tror jag. Han eh, satt själv. Han, eh, för det första har Henrik själv en fascination av Estonia sedan länge tillbaka. Vilket faktiskt jag också har. Men eh, eh han har uppenbarligen mer då och <laughs> lite mer kreativ. Men han eh, satt på ett flyg och faktiskt när han gjorde dokumentären om oss, då satt han på ett flyg tillsammans med sin filmare och pratade och pekade ner så här. Här nere har, har eh, ett svenskt passagerarfartyg gått under, eller inte svenskt men ett passagerarfartyg, estniskt med och massa svenskar dog och det är ungefär rakt ner här. Och då sa han, vad, varför gick det under då? Nej, men det är förmodligen ett hål i skrovet som inte har presenterats och så, så, så. Man borde ju egentligen eh, dyka ner och kolla det där, sa han till sin kameraman. Och han sa, ja men då gör vi det. <laughs> så det var egentligen där idén föddes då. Men, men gjorde de då det här hålfyndet först innan de liksom producerade resten? Eller vilken ände började de i? Om du vet? Eh, det funderade jag på när jag såg den. Det vet jag faktiskt inte. Däremot för, vet för, jag... För om man tar bort hålet här, då, har de ju, då är det ju liksom inget nytt eller unikt. Utan då är det bara en välproducerad dokumentär som då... sammanställer lite saker som man redan kunde ha vetat och hört talas de... om. Men i och med att de hittar den här enda detaljen när de skickar ner eh, sin båt, eller vad ska jag säga, undervattenskamera där och filmar. Då, då har de ju liksom all uppmärksamhet och en stor nyhet kring det här. De, de dök ju tydligen på eh, Estonia för ett år sedan. Ja. Det, mm. Det, var faktiskt det, det finns väl mycket 25... tid efter att spela in annat gissar jag. Det var innan 25... Eh, eh, Årsjubileet. Ja. Mm. Så egentligen kunde de ju ha droppat den bomben innan så det hade blivit mer liv på 25-årsjubileet och sådär. Nu blev det på 26-årsjubileet de släppte dokumentären va? Ja, de sparade väl kanske det där tills de skulle just släppa hela dokumentären. För att det var ju såklart en drivkraft till att lansera hela dokumentären. Mm. Så de kanske inte hade lagt upp den på samma sätt och de hade inte fått samma såklart eh, eh, respons då. Men eh, de hade väl kunnat ha med de här. Det var ju väldigt bra intervjuer med de efterlevande också. Som hade ganska samstämmiga eh, åsikter om saker och ting och vittnesmål om vad som hade hänt. Mm. Ja, jo, alla, alla de var trovärdiga. Det enda jag inte fattade var han som sprang ut i kalsonger. Jag fattade det som att han sov på under så bildäck, men ändå var han först upp på däck högst upp. Jo, det men, det, det var, jo men, nej, men det är inte konstigt. För det är, de som, det, det är så att den här Karl-Erik Reintam, som han heter, jag vet inte hur efternamnet ja. uttalas. Det var boxermannen om man säger så. <laughs> Han eh, hörde ju en väldig smäll kring 12-tiden på natten. Och eh, då slet han upp sin eh, hyttdörr. Och då såg han att det forsade in mängder med vatten. Då tänkte han, mm. nu är det fan kört. Så han sprang ju direkt upp till däck i bara kalsonger. Och det var, det var liksom de som var över, de satt och sjöng i karaoken. De hade inte ens fattat att, då, då hade liksom inte båten fått någon slagsida ens. Var det han som hade sett något i vattnet förresten? Ja, I... jo, precis. Ja, det. Mm. det. var det. Något vitt tyckte jag, något ljust var Han såg någon vid... ljust lång mm. grej som, som fick liksom vågor över sig. Vågorna var mörkare än den där mm. långa grejen. Då, så de eh, insinuerade att det skulle kunna vara en ubåt. Men det är just det, den här dokumentären var ju uppbyggd så att det var inga svar på någonting utan man bara visar att här är ett hål. Man sa inte var det, det hade uppkommit. Även ett hål liksom i så här, vad ska man säga, bildlig mening att det är ett hål i den officiella versionen. Att den där rapporten mm. som Sverige släppte, den, den, officiella, den missar ju det här. Och ja, visst. är ju därför inte trovärdig. Ja, men, sen, men, sen, det här med hålet, det är väl egentligen heller inget nytt. Alltså, det har ju, som ni sa, det är, folk har ju vittnat om sådana här saker. och Journalister, författare och så vidare har ju ifrågasatt den här off officiella versionen länge. Det var väl bara det som var nytt nu var att man kunde liksom filma det här hålet och säga, ja men titta här är det. Ja. Egentligen. Och det kan bero faktiskt delvis på att hela den ligger ju på väldigt tjockt lager av liksom ganska lös lera, hela båten. Mm. Eh, ganska liksom eh, ja, inte jättehård. Då. Och eh, det sa man även i dokumentären att båten hade ju vridit sig lite under åren. Så att i och med att den har vridit sig så kanske det var lättare att se det här hålet också. Nu ja, precis. Ja. Men, men, men, precis som du säger, det finns ju flera böcker i området. Jag tror att eh, den här eh, MS Estonia sänktes utav eh, Henning Witte var bland den första. Han var ju även eh, ordförande för anhörigföreningen. Och där, eh, ja, tog de med, eh, där hade de en massa vittnesmål om, om att de just hade hört en smäll och de pratade om att eventuellt explosioner och hela båten hade skakat till och att det eh, läckte in vatten. och De tog även upp det här omöjliga med att eh, om det bara kom in vatten på bildäcket så skulle inte eller möjligtvis... Det skulle hade, inte gå så snabbt nej. Nej, båten hade kunnat kapsejsa, alltså vändas upp och ner. Men den hade flytit länge. Det hade funnits länge. luftfickor kvar ja, som ja. hade gjort att det hade mm. varit mycket ja. längre. Ja. Mm. Och det är klart att det hade varit nog så otäckt om hela båten blev upp och ner. Men det var väl inte så mycket roligare att den hamnade på sniskan hela båten så att liksom väggarna blev, blev golv. Men, och... Men det där att det har blivit e-, e-, ett hål i skrovet, det är ju ändå alltså... Eh, det tyder ju... Alltså, om det är korrekt, alltså bilden och allting. Jag har nämligen hört folk eh, påstå att det inte skulle vara det heller. Men, men eh, det, det påstås ju allt möjligt av folk. Det, det, är förmodligen konspirationsteoretiker som är sura för att deras konspirationsteori inte hade men, med men, ett hål. Det passar inte men det var, in i hålteorin så att säga. Det var några som sa, jag, jag hörde någonting framför oss att ett hål hade kunnat uppstå eh, efter att den sjönk och slår i någon klippa på botten. Men eh, det ja, det, verkar inte finnas någon klippor där. där. Det, är ju bara mjuk eh, lera, jättetjockt lager tydligen. Med. Ja. Experten höll öppet för det som en teoretisk möjlighet och sen sa väl Henrik typ att uh, det kanske är osannolikt eftersom det är rätt som djur. ingen har ju sett någon klippa på några bilder eller någonting eh, att det skulle finnas det där. Så att, uh... mm, och experten trodde väl inte att det var att den liksom bröts av att den liksom höll på att vända och vreds och sådär. Nej, Jo alltså, men alltså, Hall blir ju inte på det där sättet för att det bryts ju. Vi kan ju säga det att den officiella versionen, det som den här haverikommissionen kom fram till, det är ju att vad hette bogvisiret, bogvisiret lossnade. Mm. För att det var för dåliga eh, fästen och det var för hög sjö. Stefan Löfven hade varit där och svetsat. Ja. Mm. <laughs> precis. precis. Eh, men men eh, Eh, det, det stämmer liksom inte överens om över vittnesmål och sådär. Och, och, det är väldigt mycket som är skumt kring hur, ja, hur det här Även hanterades. om bogvisiret hade lossnat så hade det var ju något, vad var det, det här skyddet eh, som fanns innanför? Ja, själva bilrampen var ju för. Eh, ja, och det, det, det hette någon någonting. Maskinpersonal som sa att de hade ju en kamera från maskinrummet som filmade ja. den där hela tiden och de såg att den var uppe. Och att ja, den, var, den, den var där den skulle vara, ja. Precis. Men... Så det läckte in vatten på sidorna, men det var absolut inte frågan om något som skulle få... Liksom... Nej. Men jag vet inte om, om det vittnesmålet sen styrktes av hur det såg ut där på botten, hur det var jag tyckte det såg ut som att den var öppen, men den kanske hade öppnats när den slog i marken. Men var det inte därifrån även eh, räckena var bortskurna? Va? Jo, men det var typ eh, när de var nere fyra dagar efter. Eh, Precis. Eh, så, så var det de som upptäckte att det där var bortskuret ja, med, med någon svets eller någonting. Just det. Så det, det, det, finns ju teorier om att det är eh, någon grupp som har varit här nere och rensat undan eh, spår av eventuell eh, vapensmuggling och sånt. Ja. Det är en av de Men lite det, större teorierna. Vi kan, väl, vänta, vi, vi, kan väl ta de här teorierna, de här alternativa teorierna som har funnits och som fortfarande finns och gå igenom det, vad som egentligen hände. För som sagt den officiella versionen var ju då att bogvisiret lossnade. Eh, och mycket handlar om, precis som du är inne på Tobias, att man åtminstone vid två tillfällen tidigare som man vet, som det är erkänt, som, som liksom staten har erkänt. Motvilligt att man har smugglat, erkänt också då? Ja, motvilligt ja, erkänt. Man smugglat militära hemligheter, material från Ryssland, alltså gamla sovjetiska mm. militärgrejer. För Sovjet hade ju kollapsat bara något år tidigare. Och den första liksom, teorin som finns det är ju att det, här, att, en, att det var en explosion, att det var en sprängladdning som, som uh, gjorde att uh, Estonia sjönk. Och det finns en tysk författare som heter Jutta Rabe, jag vet inte om man uttalar det som, men, och hon menar att som sagt att det, det berodde på att det fraktades militära hemligheter från före detta Sovjetunionen som skulle till USA och att en rysk organisation därför ska ha sprängt båten för att stoppa det här. Och hon bygger ju sitt, inte bara, det är liksom inte bara en teori utan hon gjorde ju såna metallurgiska analyser på bitar från Estonia som hon eh, har, har liksom fått tag i. Även det eh. tyska båtvarvet som byggde båten menar ju att det måste varit en explosion men de har ju ett intresse då att förneka att deras båt pajade av sig själv. exakt, deras, precis, de har ju det. Men de gjorde ju en utredning och kom fram till att det måste ha varit en explosion. Eh, men sen ska man säga att det, det har ju gjorts också mer omfattande analyser av materialet i Tyskland. Eh, och 2001 och de kom fram till slutsatsen att materialet inte uppvisade några spår från explosion. Men det är som sagt det är jättesvårt att veta. Men det finns ju en annan Jutta teori. Rabe är ju med i den här eh, dokumentären också. ja. Precis. Men, men hon får, just det där utvecklar hon faktiskt inte med sina eh, Alltså det här med sprängningarna, att det fanns spår av det och sådär. Det, det, det pratar hon inte om. Nej, men det, det, om det är bortklippt eller om hon inte pratade, nämnde det, det vet jag inte. Det, det, ska det, vara så i alla fall. Ja, men det vet jag. jag vet att De som byggde Estonia menar ju att det var en sprängning. Ja. Jo, de kan i och för sig vara lite partiska. <laughs> Vill jag få det till att det inte är något fel på sin båt. Så, men, ja. Jo. Eh, och en annan teori det är ju att en ubåt ska ha kört in i Estonia. Eh, vilket då skulle kunna förklara hålet. Eh, och eh, det är väl i dokumentären och Jörgen Amdahl, han är professor i marin teknik i Norge. Då, han menar att, att eh, det troliga hålet, eh, eller den troliga förklaringen till hålet man ser i dokumentären är just en kollision. Och där, det var vad vi var inne på början. Det finns ju vittnen som har sett, alltså överlevare som har sett att det är någonting i vattnet som, som uh, ser ut att, att köra in i uh, Estonia. Och där, där, kan det också vara, uh, det kan ju vara så att det finns, om, eftersom vi nu vet att det åtminstone tidigare smugglats sådana här militära hemligheter, så kan det ju båda vara en fientlig ubåt som har förföljt båten för att hålla koll på den. Men det kan också vara en svensk ubåt som ville liksom hålla koll på den eftersom att det fraktades viktiga saker där. Och sen en eh, olycka typ, eller att det blev något fel? Ja, precis. För att det var ju mm. väldigt eh, stormigt eh, den natten och så. Och då har vi också det här, det du var inne på Tobias, att det var väl dagen, bara några dagar efter så gjordes det någon typ av dykning som egentligen ingen har kunnat förklara. Där man har svetsat bort delar av båten eh, av okända anledningar. Där kan man tänka sig att man då har plockat ut det här eh, materialet då, som var så viktigt att få fram. Jo, Förstås. och att de behövde svetsa bort eh, den här, vad var det, påkörningsrampen. Eh, mm. För, för, att kanske kunna få ut någonting eller för att kunna komma in med, med utrustning och sånt. Mm. Alltså jag, vet, jag var nio år när Estonia sjönk. Jag minns, jag, jag minns det väldigt väl faktiskt. För det var ju väldigt mycket av en nationell nio, katastrof. Nio år? Jag ja, gjorde lumpen då. Ja, <laughs> ja, precis. Mm. Men för jag minns, jag minns jag ju det här. Ja, du minns det inte. jo, jag alltså, har stenkoll på det här från början. Ja, Jag förstår det. <laughs> Eh, det mm. enda jag minns det var ju det här att det, det verkligen drabbade alla. Jag minns också att det sades att alla känner någon som var på Estonia och jag var så jävligt besviken för att jag inte kände <laughs> någon som hade varit på. Jag kände mig så utanför liksom, den här gemenskapen som bildades kring sorgen över Estonia. Men det jag inte minns det var ju den här... Lite eh, egoistisk reaktion Simon. <laughs> ja men det är ju så barn, barn fungerar du vet. Varför kände inte jag någon som var på Estonia? Men, men det jag inte minns det var ju det här liksom, politiska. Man var ju för liten liten för att fatta det. Eh, för det var ju först lovade man ju både Carl Bildt som var avgående statsminister och Ingvar Carlsson som tillträdde strax efteråt. Lovade ju att man, det var ju superviktigt att man skulle bärga Estonia så att liksom varje kropp skulle upp och sådär. Men ja. helt plötsligt bara tvärvände man och sa att nej vi ska vi ska lysa gravfrid över det här. Vi ska liksom täcka över allt med cement. Ja, det, det, det, är Det är himla misstänkt, man, misstänkt hela det där. Man det är verkligen att de vill till, dölja någonting. Man löver allting till PR-geniet eh, Ines Husman också. Ja. <laughs> ja. Hon som tyckte att internet var en tillfällig fluga. Ja. <laughs> Mona Salin var ju också in och kladdade i ärendet. Jo, det är klart man måste blanda in en bedragerska när det är sådana här saker som ska presenteras. Eh, hon gjorde en väldigt stor insats för att kontrasignalera alla som ställde frågor. Så, eh, ja. Vad sa hon? Eller vad? Nej, alltså det var ju... Eh, hon, hon, hon var väl den som förde regimens talan i riksdagen när det var så riksdagsledamöter som, som ja, var så kritiska. Mm. Så hade hon den rollen. Var det han den här Henrik S Järrel som var kritisk. För han var ju riksdagsman då tror jag. Ja, men det var nog flera. Jag känner egentligen bara igen honom som en tv-hallå, men... Ja, som sagt, alla kände ju någon som var på Estonia förutom nioåriga Simon Holmqvist. Så det var, det var nog en del riksdagsledamöter som var kritiska faktiskt till att man ville hälla cement över Och det stoppades ju också, det blev ju inte så. Man började ju hälla en massa sten över den. Men sen avbröt man det för det blev ju för mycket kritik mot det hela. Och där är det intressant också vart man valde att hälla den här stenen. Ja, det var väl just där hålet var va? Ja, det var i närheten av det i alla fall. Nu hade det vridit sig då, men det var ju precis där, där omkring det var. Så att, eh, det är också intressant att man då valde att åtminstone hälla massa sten där. Jag, jag läser en artikel här på Nya Tider. Där står det att det var en eh, eh, eh Miljöpartiet eh, riksdagsledamot faktiskt som Lars Ångström som pressade Mona Salin tydligen rätt hårt angående just det här med eh, att den här påkörningsrampen var bortsvetsad. Att det fanns bilder på det. Mm -hmm. Men hon, eh, hon undvek bara det där lite på politisk ja, hon manér. Hon, ja. hon, sa typ, jag, jag, känner inte till någonting om det. Nej, men precis, nu, nu går precis. vi vidare. <laughs> mm. Vänd blad. Ja, precis. Men... men um... Ehm, Satt nervöst och vred på sin BDSM-ring hon har. då. <laughs> Ja, precis. Och, och under, under bordet. Precis. <laughs> BDSM-ring, ja. ja jag, jag, vet, jag vet. <laughs> Men eh, det, vi, vi, fick en, en, en, ganska intressant fråga i chatten här som jag ändå tänkte lyfta. Hur kommer det sig att den här dokumentären tillåtelse att sändas. Jag har, ju, eh, jag har ju en teori på det, men jag tänkte någon av er kanske kan börja med att svara. Men det är svårt att tysta ner sånt här. Det jo. finns ju ett allmänintresse. Och de hade ju tagit materialet till den estniska regeringen bland annat innan för att kika på det. Och de har ju alltid, verkar det som, varit rätt kritiska till, till hur Sverige hanterar. De verkar inte vara involverade i någon typ av cover-up. Utan de har mer eller mindre fått nöja sig med det som har skett som någon typ av tröstpris för lillebror ungefär. Fast de det var ju de som gjorde utredningen, den officiella, där var det ju både från Finland och Estland Jo, men det har med... letts av Sverige. Eh, oh, dominerats av Sverige. Mm. Om det nu stämmer det här med att Sverige har smugglat militära, eh, militärmaterial och hemligheter eh, och USAs eh, vägnar så det var är det ju... Och, och, Storbritanniens vägnar var det va? Ja, det kanske det var. Men, ja, det, ja, det var ja. MI6 som var inblandade. I detta trevliga, denna trevliga organisation. Så, så, så var det kanske. Men, men mm. det verkar inte som att Estonia, eh, alltså, eller förlåt, Estland som var en ganska ung nybildad nation då, hade förtroende att involveras i, i, i den här smugglingen. Så att, eh, eh, och när man då har Eftersom att då de inte har varit involverade och man har visat det här materialet så hade det ju sett väldigt illa ut att stoppa dokumentären. Eh, eftersom att det ändå hade kommit fram och då hade det sett ännu skummare ut. Förstås. Mm. Så det, hade nog, det, det, var nog helt omöjligt att stoppa den. Tror jag. Det, det, det är för stort helt enkelt. Man, man får göra damage control istället. Och sen är det gjort av som sagt eh, norska monster. Eh, och där är inte Estonia så himla känsloladdat som i Sverige. Nej, just så det. det kan också vara så att de inte riktigt förstod hur känsloladdat det var. Hur, hur mycket, hur, vilken sten det var att vända på egentligen. Mm. Ja, precis. Och sen var det ju väldigt välproducerad dok dokumentär så att den, de förstod att det skulle sälja. Men en sak som jag tror kanske inte de har anat och jag tror inte ens de förstår det nu. Det är vilken snackis det har blivit i Sverige. Jag har inte så mycket såklart eh, koll på varenda fikarum i Sverige men bara under den, den här veckan när det har varit släppt då har jag hört det på en massa ställen på fikarum och hemma hos folk och så, här, så frågar all, pratar alla om den där och alla just har samma slutsatser. Fy fan vad politikerna håller på och ljuger och lömska typer. Och så att det politikerförakt den här eh, eh, dokumentären har fött, det är ju enormt. Och det är den stora vinningen, ser jag, att folk förstår att det här systemet är inte så trevligt. Och de nämner, ju även det här KSI, att de har varit inblandade, det här kontoret för särskild insamling. Och det är inga trevliga typer. De har liksom ingen, ingen eh, vad ska man säga, det är ingen som granskar dem, utan de står ju underställda eh, mer eller mindre försvaret och, och Ja, det är väl ÖB och kungen mer eller mindre <laughs> som, som eh, bara är chefer där så de gör nästan vad de vill. De kan ju döda folk och karaktärsmörda folk och göra allt möjligt. Jag hade aldrig ens hört talas om dem tidigare faktiskt. Nej, det har jag. Men det är för att jag gillar sådana där böcker. ja. <laughs> ja. Jo. Ja, men, men, men eh, alltså, det är ju definitivt en dokumentär vi kan rekommendera. Absolut, alla gånger. Och det är inte varje gång eh, vi rekommenderar dokumentärer som typ, nu vet jag inte om de gått på tv eller bara streamas, men ändå. Det är ändå en slags mainstream dokumentär faktiskt. Mm. Ja, den finns ju på Dplay. Mm. Och på andra platser som är mer ljusskygga, kanske man kan tillägga. Ja, ja, som vi in, inte nödvändigtvis rekommenderar utan bara kommenterar sådär i förbifarten. Men det, det, finns väl säkert som Torrent och sånt där? Jo. Mm. Absolut. Gör den det? Jo. Mm. mm. Nu lät det precis ja, fråga, du... för en, fråga för en kompis bara. Ah, ja, precis. Okay. Mm. Nej, men har vi något mer att tillägga om Estonia? Ja, det sista ordet är inte sagt. Det här blir intressant och jag tror ju eh, jag predikterar nog att hon kommer försöka <laughs> karaktärsmörda den där Henrik. Ja, Tyvärr. Och, och de väntar, nu är han jättepoppis, då kan man inte ta det mitt i hans populär eh, drive. Utan man eh, väntar lite, men sen kommer man nog göra det. Han är ju misstänkt för brott dock. Och det är han. Ja, han kunde få upp på två års fängelse så det är modigt. Men har inte... Gravfriden. Ja, har inte regeringen vikt ner sig och sagt att de ska öppna upp en utredning eller något? Ja, de, de, de har sagt att de ska, Sverige, Estland och Finland ska kika på det igen. Det är väl rätt ja. Ah. luddigt. Eh, I och med att det är lyst gravfrid där över så får man ju, det var ju någon batikhäxåklagare som blev helt rabiat och gick ut i media och sa nej, nej, nej, ni fast, får inte dyka där. Fast Tyskland och något till land hade ju inte skrivit på det. Nej, de får ju dyka. De får ju, ja, men de, precis, och de får ju inte stoppa båtar som kommer med, med liksom tysk besättning och, och något land till. Undrar om, jag vet inte om det var Estland eller var det Ryssland? Jag, jag kommer inte ihåg. Ryssland och Estland Storbritannien var ju med på det. Ja. Och Storbritannien ja. misstänktes ju vara rätt så rejält insyltade i det där med vapen men alltså, de har väl använt sig av tysk eh, eh företag när de har dykt jo, tysk, Därför kunde Tyskland... de inte stoppa ju. Nej, precis. Eh, de, Henrik och dem nu. Precis. Mm. Ja, det var faktiskt en, en, förvånande sak tycker jag när de, de kom med sin liksom, fiskebåt där. Eh, som alltså inte var direkt liten men det var en väldigt omodern båt jämfört med den här finska, vad den nu hette eh, som är toppmodern båt. Det var, liksom... det var ju liksom- deras största skepp tror jag. Men, ja, om de nu får dyka där, hur kan han då bli åtalad för eh, störande av Nej, det, var ju han, det var ju att han var svensk. Ja, det, det, är väl typ som om svenskar åker och köper prostituerade utomlands. Eller? Ja, eller Funkar lagen så i... i, i, i normalt sett är det ju att, att det, man blir åtalad i det landet som, som man blir åtalad. Alltså där man begår brottet. Fast vadå, då skulle man ju kunna åka ut på internationellt vatten och dränka folk och sen bara åka hem. Ja, det kan man ju inte göra. <laughs> Nej, nej alltså det är om man kunde göra det, då hade nog folk börjat göra så. Hade han varit tysk hade ju svenska staten inte kunnat åtala honom på samma sätt. Men nu i och med att han är svensk medborgare så går det väl. Det var bara att de inte kunde stoppa båten medan det liksom pågick då, i och med att det var en tysk båt kanske. Mm. Mm. Jag skulle tro det. Ja. Ja, nej, men vi får kanske återkomma med det här. Vi försökte ju få med Evertsson men tydligen så har han sålt sin själ höll jag på att säga. <laughs> nej, han fick inte för produktion. Vad var det? Viasat, det, det stod väl i kontraktet? Alltså, mm. det är ju så här. Han är ju som sagt, han är inte någon NS-person. Han är ju en journalist. Ja, visst. Och, och eh, alla förfrågningar, eh, medieförfrågningar måste gå genom eh, Discovery då. Så att de, och det, det, allt som gäller dokumentären måste gå igenom Discovery. Och eh, eh, Han har ju fullt upp med att svara bara på massa anhöriga som hör av sig allt möjligt. Så att eh, det förstår man ju att han inte har, har liksom möjlighet att ta massa journalister också. Utan det gör de då. Och de bestämmer vilka de ska släppa fram och inte. Och jag tvivlar på att de inte skulle låta Radio Nordfront intervjua honom. Precis. Och som sagt, det kanske inte han hade velat heller eftersom han vill ju vara en objektiv journalist och i dagens läge är det så att är man med i eh, Radio Nordfront så har man lite grann tagit ställning. I många ögon så är man ju mer eller mindre med oss om man bara ställer upp i Radio Nordfront. Mm, vilket är långt ifrån sanningen förstås, men det är ju så. Ja, det är många fler som är med oss än de som är med i radio. Ja. Det var så du menade va? Ja, det är det ju. Men jag menar att bara för att man är ja, jag, jag, men jag fattar. Det är klart det inte är. Vi, ja. vill, ha, vi vill ju även ha politiska motståndare som gäster, vilket vi även har haft också. Elias Lodin är knappast med i, i, i motståndsrörelsen till exempel. Han har ju varit med i Radio Nordfront. Knappast är han med, men eh, vi kanske skulle sprida ut det bara för skojs skull. Nej. <laughs> Nej, det är inte bra för oss. Ah, vad har hänt med han förresten? Han, han har som bara helt gett upp livet eller? Jag hörde att han försökte bli Vänsterpartiets nya partiledare. Men ja, alla, alla skrattar bara åt honom. Och sen <laughs> har det som inte hänt något mycket mer. Nej, men han kommer nog göra comeback ska du se. Med rätt eh, ekonomisk backning så kommer han nog hamna på något sån här post. Soros får skjuta till lite extra för att få igång honom tror jag. Jo, det kanske är så. Men det verkar inte räcka med pengar. Nej, precis. Ja, jag tror vi ska ta en låtpaus till för jag vet att Saxlin ville höra någon, någon uh, The Witcher-låt, va? Var det så? Eh, ja, det är väl en cover som hon, Malaka, har gjort på en låt från The Witcher 3, ett datorspel. Det feels... Baserat på de där eh, polska böckerna som jag håller på att läsa nu. Precis. Du, du måste ju berätta sen om böckerna, för tv-serien var ju ja, riktigt men Jag tror bra. att vi har pratat om... Vänta, vad, vad är det för tv-serie? Vad? The Witcher. Ja, just det. Men var inte den B eller något? Nej, de, var rätt först. De, gjorde ju, de negridifierade ju den på tv. Säga. Va? Det var ganska lite sånt ändå. Ja, den var rätt så bra ändå. Ja, böck, du menar jämfört med böckerna så gjorde de den eh, ja, precis. negrifierad? Okay. De försvartade vissa karaktärer. Men det är uppenbarligen ganska intressant mytologi sådär. Måste jo. jag säga. Jo, det är ju, spelen är ju jävligt bra om man gillar sånt. Det senaste ja. är ju från 2015. Så men boken, bygger, bygger den på deras, var det någon riktig mytologi som de har? Inspirerat av slavi, eller polsk slash slavisk Ja, alltså, den där författaren hämtar mycket inspiration från alla möjliga håll. Alltså, en av eh, de fristående berättelserna han har i en av böckerna, det är ju mycket så här typ det är någon prinsessa och sju dvärgar och det är någon ond häxa som jagar henne och sådär. <laughs> så han eh, lånar en del så här väldigt kända berättelser. Det gör ju Tolkien. Och han, han har ju eh, hämtat väldigt mycket från gamla mytologier. Bland annat, en, en lite spännande grej han har hämtat från det är den här finska, vad heter Kar, Kar vad säger man, Kalevaran? Kaleva, Kalevaran. Ja. ja. Eh, i Silmarillion finns det ju berättelser som är nästan rakt av tagna därifrån. Och sånt tycker jag är ganska kul faktiskt. Men, men är de deras gu, gudar och så eller är det mer som eh, vad heter den här brittiska eh, sagan om, om Arthur. Nej, kung Arthur och eh, det, riddarna Narnia? Nej, eh, vad heter den? Wolf? Eh, Beowulf. Beowulf, ja precis. Eh, är, det, är det mer som en sån historia eller är det om, om deras gudar? Det är inte så mycket eh, gudomligt alls utan det är mer eh, monster och Eh, ja, men då är det lite Beowulf-aktigt. Fast, ja. ja, men jo, fast det är mest liksom den slaviska varianten. Tolkien, eh, om man tar The Hobbit, den är ju extremt inspirerad av just Beowulf Nordisk. faktiskt. Ja, just Beowulf. Eh, ja. Framförallt. Men jo, alltså det där Men det är ju Danmark ju. Var, var det inte det Beowulf? Ja, men det är ju en, vad ska man säga, en en anglosaxisk anglosaxisk berättelse. Precis. Mm. Och de kommer ju från Danmark-området. Och... Exakt, och det utspelar sig i Danmark där, ja. mm. och, och Götaland och sådär. Själva mm. berättelsen. Precis. Ja, men vi lyssnar på den. Då. Är det The Fields of Ard Skellig? Är det så den heter? Ja, förmodligen rätt uttalat. Det, den bygger tydligen på en skotsk eh, folkvisa i grunden. Alltså själva melodin typ. De har snott den till det här spelet. Alright, ja, men vi lyssnar. Iravata, stryk mig www.sverige.se Yes, sådär. Eh, vi ska väl avsluta med att prata lite grann om Tommy Lind-rättegången. Eh, det var ju rättegång mot Abubakir Mohammed Awad, den här sudanesen som åtalas för mordet på Tommy Lind. Eh, och den hölls då i veckan i Sundsvall. Och eh, Saxin, du var ju på plats, inte i Sundsvall utan i Härnösand. Där... Ja, nej, precis. Du kan ju berätta som... om det. Uh, ja, nej, det är ju egentligen Ångermanlands tingsrätt som ligger i Härnösand som har ärendet. Men uh, eftersom åklagaren kände att hon hade en hotbild mot sig så uh, hade hon tydligen begärt att flytta rättegången till Sundsvall och säkerhetssalen där som är bättre. Men samtidigt så fick de ju då Eh, mindre publik och det kanske var det som var det egentliga syftet. De tog ju bara dit fem utvalda journalister typ som fick tillstånd i förväg att komma dit. Fan, det utvalda. Ja. Det är helt sjukt. Och sen var det fem snutar som skulle vara med journalisterna typ i publiken där som jag förstod det. Och sen övriga hänvisades till tingsrätten i Härnösand och där vi fick sitta i en sal och följa det hela via videolänk. Så det var det jag gjorde. Jag åkte dit och det var en till journalist där och sen var det väl eh, fyra, fem ungdomar tror jag. Eh, och sen hade jag med en kamrat. Så det, var, det fanns plats över så det var inte fullt. Eh, och det var väl det. Men det, det som var då var ju att vi fick höra sakframställan från åklagaren i princip och vad alla andra parter hade för inställning till målet och brotten. Eh, så ja, åklagaren yrkar ju som väntat på att han skulle dömas för mord och två våldtäkter. Eh, mordförsök även då på han Keith. Eh, och Abubakir i sin tur körde ju sin version om att, eh, eller det var hans försvarare som berättade att hans inställning är att han begick mordet men det var inte ett mord för han agerade i nödvärn och eh, han begick våldtäkterna. Det var sant. Men eh, misshandeln av Keith och knivskärningen av honom det var också i nödvärn för det var Keith som attackerade honom. Och då på grund av att Keith kom dit och attackerade honom och att Tommy och Keith trodde på kvinnan och inte Abubakar typ som han blev arg och då kände han sig hotad av Tommy tidigare. Så därför var han tvungen att typ hugga honom. Men åklagaren lyckades väl till och med visa att han hade huggit honom i nacken och de här påstådda hoten hade ju utspelat sig långt tidigare på kvällen och efter det hade ju Abubakir eh, de hade försökt få ut honom ur lägenheten och sådär. Men han sa ju till exempel Kit att han, var, han skulle sova där inne prompt och så. Så det, eh, om man är hotad så avlägsnar man sig. Man, stann, man ligger inte kvar och sover och sen några timmar senare så här, självförsvarshugger någon i nacken. Det kommer ju inte hålla. Nej, inte i Sverige i alla fall. Där man, man, får ju, man får ju bara agera i självförsvar om man är i akut nöd och inte kan fly därifrån. Typ. Precis. Men det blev ju lite grann som vi spekulerade då, att försvaret skulle måla, ut, måla upp Tommy som hotfull och, och, och så. Medan åklagaren tonade ner det. Jo. Eh, så, så vi satt och lyssnade på det där under en och en halv timme och det som var starkast och sjukast och ja, jobbigast att höra var ju larmsamtalet från kvinnan. Då fick man ju höra liksom i princip direkt efter att hon blivit utsatt för den första våldtäkten och ringer polisen. Vi kan väl kanske höra på inledningen av det. Totalt sett i de där 30 minuter långa båda samtalen. Men om vi kan ju lyssna lite i inledning så hör vi ju liksom lite på tonen och läget. Sen är ju rösten manipulerad också så egentligen har hon ju en mer eh, ljus och gäll röst. Så ja, ger ju ännu starkare intryck när man hör det normalt. Och vart är du någonstans? Jag gjorde på sidan om den världen. Och montären? Ja, jag gjorde på sidan. Han är inne. Vem är den här mannen som du pratar om? Jag vet inte. Han är Aggressionen från min kompis och min kompis gick. Och jag, min pappa behövde verkligen det. Han ligger och sover så jag försöker få kontakt med honom. Han, han ligger och kontakt och sover. Ja, det är personen här. De syns inte än. день. Ну и нас. Я попью просто какие-то вот он да. Чего подается? Ну да. Как видно, нам видно, блин. Работа нормально, ну? Блин, ну мы там никуда не придется. Я вижу, что волосы надо. Да, вот так. Och vem är han hotar? Mina vänner, de har gått sönder. Jag vill visa honom att jag deras skulle kunna få honom att vinna pengar igen. Ja, vad heter din vän? Han heter Keith Andersson. Ja. Du vet inte vad den här personen som hotar heter? Nej. Damerna skulle stanna på Realstig. Ja, vad är volontären 1444? Vad är det? Tvåan eller? Ja, det är den tvåan. Ja. personal på plats där? Nej. Ska vi se om personal? litet avgrundat hat. Jag kan inte kunna komma. Ja, vi ska försöka säga vart vi ska någonstans först. Telefonen där. Och vad heter din kompis där? Och ser du henne just nu? Nej, jag tycker inte att du stängde dörren? Ja, och om du kollar ut genom dörren, vad ser du då för någonting? Ingenting. Ja, det varit vaken fram till nu, eller? jag precis på väg. Så han kom in och så först var han på. Han lyssnade inte. Nej, och vad sa han? Vänta dig, eller? Ja, precis. Hon var på andra taget. Och vad sa han för någonting? Äh, äh, kan vi bryta här? Ja. Äh, det jag tycker är intressant är förutom att polisen har svårt att hitta vart hon bor fast hon väldigt bra, eller vart de håller till. Fast hon förklarar det väldigt tydligt flera gånger och ber dem komma snabbt och så. Eh, är ju att hon också säger att det har hänt Uh, han, att han hotade henne att göra massa saker och att det hade hänt flera grejer. liksom. Det, det visar ju att det har hänt något mer än knivhoten. Men vi, visst eh, visade det väl sig nu va, att de inte ens skickade någon bil efter första samtalet? här? För det här var ju första samtalet. Mm -hmm. Nej, det, det, är ju lite... gjorde de inte. Nej, och, och, och, han sitter liksom och letar på nätet efter adressen och har svårt att hitta. Men liksom, eller försöker han få det att verka som att de inte hittar på plats, eller poliserna? Eller, vad, vad menar de med att de har svårt att hitta i, i det här läget? Nej, alltså han sitter ju och söker för att eventuellt skicka dit en bil. Men sen verkar det som att han liksom kommer fram till att faran är över för att gärningsmannen har varit utanför lägenheten ett tag och sen kommer Keith in och tar telefonen och stänger av ljudet. typ. Då tänker han att det inte var någon fara. Mm. Ja, att de inte behöver åka och kolla läget. Men sen mm. eh, slutar det med att Abubakir och Keith kommer in igen och jo, ja. lägger sig an och <clears throat> låtsas sova och Keith måste åka på jobbet. Och sen eh, Springer vid det läget är väl, eh, då, då är Tommy vaken va? Han, han somnar inte igen efter det va? Eh. Nej precis, hon håller ju på och väcker honom i slutet av det där samtalet. Ja, det här första då, samtalet, då, då, ber mm. ju den här polisen henne väcka Tommy. Honom, eh, Sen i det andra samtalet, eh, kanske inte går att spola fram så vi hittar det, så folk får lyssna på hela själva om de vill. Eh, men där, där hör man ju Tommy då får telefon och förklarar hur de ska åka dit och de hittar ett, en träningsanläggning i närheten tror jag det är som de tar som riktmärke och sen ska ju Tommy och tjejen gå ut och möta polisen. Mm. Eh, och tjejen frågar då typ om, eh, ja ska vi gå ut på en gång då? Låter som att hon liksom vill göra det och komma bort därifrån. Fast... Men då, då, säger polisen nej vänta. Att de ska vänta ja. Mm. Vänta i lägenheten iför, så, så ringer de upp när de är framme. Och ja, mer eller mindre direkt efter det samtalet då blir Tommy knivhuggen förmodligen. Mm. Ja, det är jävligt. Alltså, man lyssnar på det här, man hör ju liksom paniken i rösten. Eh, och sen, jo, hon säger snälla skynda er och så. Jo, och det, det är helt otroligt att polisen inte eh, svarar på det där direkt. Det är som att de inte riktigt tar det på allvar. Ja, de alltså, hade ju bilar att skicka liksom också. Eh, mordhot. Även om det, det bara hade varit det hon var utsatt för. Typ. Det var ju inte så att, det var, att de hade fullt att göra heller. Utan vad, jag förstår hade de bilar lediga. Ja, det har de ju bekräftat nu i media. Ja. Det pågår väl någon sorts utredning. Mm. Otroligt dåligt skött. Det... Verkligen. De behövde väl fika förklarar väl lite var, varför myndigheterna har velat tysta ner det här också säkert. Mm. Jo. Och det är ju särskilda åklagarkammaren som utreder det här. och eh, Vi vet ju av erfarenhet att de friar i princip alla poliser. Eh, med ja, motiveringen något... att de menar inget illa eller det, Eh, alltså det är alltid så här att de, de, om polisen inte menade att Tommy skulle dö med att vara försenade, då kom de att komma undan. Ungefär den logiken har de använt tidigare när de har utrett poliser. Tyvärr. Det var ju som den här. Eh, vi pratade om det i radio. Det var en polis som hade tryckt upp en batong i, i anus på någon <laughs> Råkade. Råkade. Och, ja, det lades ner liksom att eh, mm. det, var, det var liksom ett misstag råkade åka in. <laughs> Ja. Och han menade inget illa och sådär. Och det var ju också den här tjejen som det fanns det film på när de dunkade hennes skalle i marken. Du vet, dunk, dunk, ja, som blev helt medvetslös. Det var också så här, ah, men de menade inte att hon skulle skada sig. Mm. Alltså lägger så, vi ner det. Och så hon som sköt han med down syndrom. Där var det ju att hon, hon slutade <laughs> när hon upptäckte att han inte var farlig längre. Men egentligen hade hon skjutit slut på alla skotten i, vad var det? 16 skott eller något så här i, magasiner. Det, det är helt sjukt deras utredningar. Alltså. Det. I Sverige får polisen göra vad fan de vill. Ja, precis, vi har ingen rätt att skydda oss, men polisen. Direkt, I det fallet var det ju så här att de upplevde sig hotade. Direkt mm. att de säger sig, ja, men jag upplevde mig hotad. Ja, men oj, då klart du tömde ditt magasin. Det är ju helt försvarligt. Så det... Ehm, jag har, jag, har, jag har, lite förtroende för särskilda åklagarkammaren. Eller rättare sagt ja, inget eh, alls. De, de gjorde ju även hon den där knäböjarludret. Ja, på BLM. Hon, hon, blev väl fälld, men utan åtgärd för det var inte så viktigt. Ja, något. Vad blev hon fälld för då? Ta, ja, hon hade betett sig byxorna. olämpligt i tjänsten. Ja, det var ju fel att göra så egentligen menar de. Men... Mm, ja. Eh, jag har ett fall där en kille eh, som, var med, som är med i motståndsrörelsen fick eh, huvudet inslaget och fick alltså, bestående fel hjärnproblem helt enkelt. Och där eh, tyckte jag det var så pass uppenbart tjänstefel från polisen för att de, det var helt eh, oprovocerat egentligen då. Personen i fråga hade ingenting med saken att göra men de hade slagit ner honom så hårt. Och då kontaktade jag faktiskt de här. Det, det gjordes en anmälan till den här särskilda åklagarkammaren men det var samma sak där. De la direkt ner det egentligen. Och då ringde jag och pratade med dem och frågade varför, vad har ni Nej, men vi har ju tagit in, eh, vi, vi har fått eh, uppfattningen att det inte har gått till sådär, så att det är ingen fara. Men hur har ni fått den uppfattningen? Det, berättar de säkert aldrig va? Eh, nej, det här skedde nej. ju i en tunnelbana. Så jag sa, ni tittar på några kameror eller någonting sånt där. Nej, nej vi, vi fick ett dokument från polisen. Där de har förklarat sig. Jaha, men och det var ni, allt liksom. Ja, pysslar inte ni just med internutredning och per definition så kan vi då inte lyssna på polisernas version kanske? Nej, det spelar ingen roll. Så det var bara... I alla fall inte att det är det enda de tittar på. <laughs> liksom... men, men, har de någon skyldighet att eh, eh förklara eh, alltså, ge något resonemang till sitt beslut? Nej, jag tror inte det. Nej, det verkar ju som att jag vet att i det här fallet med batongen i anus så fick ju Oisin Cantwell på Aftonbladet ut en fupp. Men det han, det han sa ju att den var ju så kraftigt censurerad att det var väldigt lite man kunde utröna från den. Uh, tydligen hade han haft någon typ av hål i sina jeans. Vilket, uh, alltså ett hål liksom där bak. <laughs> Då, som polisen använde som förklaring hur det här hade gått till. Och det var, det var helt bisarrt alltså. Det som gick att utröna serierna. Men de censurerar ju typ allt bara för att man inte skulle kunna se eh, vad fan de sysslar med. Men vadå, sprang han runt med ett hål i röven på jeansen? Det var påstås det. Var det trasiga byxor? Eller, eller, eller var det, du, det, det säger polisen. slog upp batongen ja. där så det gick hål. Ibland är det så. Vissa Då använder han fan i mig våld. <laughs> Jeans kan ju spricka liksom i skrevet så att säga. Det är förmodligen det som har hänt. Och det var någon pundare som hade lite halvtrasiga byxor förmodligen. Visst. Men det förklarar ju inte hur batongen kunde liksom. Uh penetreras sådär. Alltså det är ju helt bisarrt bara att man ens försöker komma med sådana Det är ingen som råkar hända bara. Nej, nej. nej, och det är ingen som tror på det. Förutom särskilda åklagarkammaren. De som, tror på det. <laughs> de tror på allt poliserna ja. säger. Mm. Eh, så det, det lär ju inte bli någonting av det, tyvärr. Så att jag vet inte. Men, eh, har de vi... fällt någon någon gång någonsin? Alltså, det jo. måste han väl ha gjort? Va? Jo, det, kan ja, det tror jag nog. Okay. Men det, det verkar som att det har blivit värre på senare tid. Men förmodligen är det ju så för att de vill inte förlora poliser eftersom de redan har svårt att rekrytera och bemanna. Och många hoppar av. Då vill de väl vara liksom snälla och göra det förmånligt att vara polis och hålla dem bakom ryggen. Förmodligen. Och det kan komma in nytt folk också som är extra äckliga där, skulle jag tro. Men mm. Eh, rättegången, vad, vad hände mer? Uh, ja. Uh, nej, sen blev det ju stängda dörrar där på tisdagen. Uh, och de var ju schyssta och förvarnade att det skulle väl vara så hela veckan fram till slutpläderingen som de hoppades skulle vara på fredagen. Och den blev det. Så det var onsdag var det också rättegång, men då var det bara stängda dörrar och då var det ju då fick ju våldtäktsoffret eh, Abubakar, eh, Keat eh, och diverse experter som har eh, ja, granskat skador och sånt eh, uttala sig. Och sen på fredagen var det väl fortfarande lite sådana vittnesmål och så på förmiddagen. Men sen blev det rätt så snabbt slutplädering då. Där den har inte hunnit lyssna på hela faktiskt, utan jag har bara hört det här som eh, Abubakir säger där. Och då, det är ju typ att eh, ja, han, <clears throat> din do nothing förut heller. Han, eh, alla brott utom narkotikabrott som han har dömts för tidigare har han varit eh, oskyldig till. Vi kan väl lyssna så får man höra hans röst i alla fall fråga. Det, här, det var ju ganska tidigt under den här utredningstiden som man genomförde eh, samtalet med dig inför upprättandet av det här yttrandet. Är det någonting som du känner själv att du vill lägga till när det gäller dina personliga Först och främst, det är ingen så här, kriminell så här, som läste så här, det kallas. Eh, att du hade kriminella värderingar och attityder? Sexuella ofredanden, det har varit fel dom som jag sa tidigare går, för det går osäkert. Eh, stölden, det var en missförstånd, det var en eh, lärares mobil. Eh, det enda brottet som jag begått av de där fyra punkterna eh, som hon läste upp, det var det här med narkotikabrott. Så här, jag hade rökt, eh, så här, de hade tagit mig. Så här, det där kände jag från så här, tidigare. Alltså stationen, det är där det enda brottet. Och sen det här... Yes. Hur har häktningstiden blivit då? Ja, den är jobbig пьяный, с знаками фамилии его, и lite убедились. Men jag, jag skäms inte där. Jag har inte någonting dumt. Vad jag förstår så nu under corona så kan det vara så att man är ännu mer begränsad friheten än vad man hade varit annars. Så att det kan vara... Alltså jag, jag har ingen aning om det där hette och gles, allting liksom. Mm. Eh, första gången där jag råkade ticka på brandalarmet istället för signalgrejen. Det kallas. Men annars så, jag är personligen jävligt. Eh, och jag känner de flesta som jobbar där så det, det är okej. Men ändå, man skäms för att se dem. Eh, alltså personer som man känner utanför jobbar. Ja, klasskamrater, vänner. och mycket utanför Det var jobbigt. Mm. Ja, jag det var alltså hans advokat där. Eh, vad hette hon? Elin någonting. Ja. ja. Det var hon som ställde frågan alltså. Precis, han skulle kommentera och hon Ville väl liksom att han skulle få gnälla och bedyra att han inte är kriminell och det har varit fel dom och missförstånd när han snodde någon grej och sådär. Han pratar rätt bra svenska tycker jag. Ja, och det är lite konstigt. Eller inte konstigt på så sätt att han har ju varit här länge men under det här bråket med Keith så började han ju prata engelska. Det är lite så här konstigt beteende också. Mm. Det, var ju för att, det var ju för att han låtsades vara någon annan. Det var ju när han låtsades vara någon snubbe från Rinkeby tror jag. Eh, det var ju, han hade ju någon sån där taktik. Jag minns inte varför han gjorde det. Men jag tror det var ja, därför. Jo, han gör ju jävligt fult. Han sa att han bodde han, bo, han, bodde i Husby. Ja, Husby, var det. Eh, Husby var det. Och han, han, han måste sova för han skulle upp och jobba. Men han var i Härnösand på semester. <laughs> Ja. <laughs> det, det De gick visst inte ihop. ljuga ordentligt när man ändå håller på. Ja. Och sen är han ändå helt eh, känd i Härnösand. Ja, ja, som en sexualförbrytare typ. Ja, som en slusk som springer in på, runt på krogarna hela tiden och småtafsar på brudar. Och... Mm. Det var ju flera när vi var där som vittnade om det och sa att det var ett riktigt svin som många kände till. Och en tjej som stod där då, på vår minnesstund där eh, som hade örfilat honom bland annat. Eller slagit till honom och först faktiskt blev eh, Ja, hon blev... Just det. Eh, Und, undrar om det var hon som nämns i förundersökningen också. För han Simon berättar i ett förhör så här att... Fast det var inte en ungdom tror jag. Det var en äldre kvinna med något ja, det det. barn. Jo, för då hade han sagt så jag knullar ditt barn eller något och barnet ja, var så sex år eller något. Så då hade han ju fått stryk. Mm. Och sen säger ju polisen i ett annat förhör, ja men du var ju misstänkt för våldtäkt en gång. Och då, då sa han, nej men det var också bara missförstånd eller något. Just det. Så. Ja, det är, det är mycket missförstånd. missförstånd. Ja. ja. Mm. Och, och, sen när han säger liksom att eh, hur jobbigt det var att sitta i häktet och för, förjävligt och sådär. Det är ju ganska lustigt. Vad är det han tror att typ, rätten ska döma han mildare för att han tyckte det var jobbigt att sitta häktad? Ja, men det, det brukar man ju så här juridiskt resonera kring om någon liksom redan har straffats lite. Så, men i hans fall är det ju liksom Ja, det, det måste ju vara på, helt det kan ju meningslöst. På, på, påverka helt marginellt Ja, om man... du döms liksom till ett kortare straff. Men i ett sånt här fall så är det ju helt irrelevant. Han borde ju få många år ju. Mm. Ja, alltså det Han kommer få livstid i vilket fall förmodligen. Ja, det som är positivt är att åklagaren faktiskt yrkar på livstid och det diskuterar vi att det är väl det enda rimliga här. Nu vet vi inte om han blir dömd för det, men hon yrkar ju på det och det är ju det strängaste straffet hon kan yrka på. Enligt svensk lag kan hon inte yrka på utvisning heller. Så att... Men varför skulle han inte bli dömd för det? Alltså, Nej, det, det enda de skulle annan. kunna säga är ju att han hade varit aggressiv, och att han kände sig rädd. Men han högg ändå ihjäl honom och sen våldtog han kvinnan där efteråt. Jo, och han ja. kan inte hävda att han var hotad i, i Nej, den situationen. I det läget. Alltså, hans försvar är efterblivet. Han, han, moraliskt så här skyddar han upp sig lite genom att säga att han liksom blev förnärmad tidigare. Men i juridisk mening har han ju inget så försvar för att hugga Tommy flera timmar efter att Tommy eventuellt har hotat honom. Det, nej, nej. Då, då, ska ju han i juridisk mening liksom bara fly därifrån om han känner sig hotad. Han ska inte så vänta kvar och sen eh, utan förvarning gå till attack. Vi har ju inte självförsvar. Nej, och vi har ju ett ganska eh, vi har ju ett vattentätt fall här. Vi har hans erkännande, teknisk bevisning, vittnesmål eh, som jo. har sett han göra det. Så. Så, så, så det rätten kommer ta ställning till är typ om hans version eller kvinnans version är mer trovärdig också. Och kvinnans version är ju extremt sammanhängande genom alla förhör. Det är kanske någon enstaka detalj som hon missar typ i första förhöret. Ja, hon nämner inte den första våldtäkten där. Typ. Men det, det, gör hon ju inte på telefon heller för hon är liksom i chock och kanske inte liksom uppfattat det att det som hände då räknas som våldtäkt fast det men, egentligen gör det. Men även hans version borde ju ge livstid. <laughs> Så att, jo, precis. Ja. ja, det är ju det. Han, har, jag... han, borde ju ha påstått någonting i stil med att eh, Tommy hade försökt göra någonting på honom där. Då hade han i alla fall kunnat, men det har han ju inte gjort ens ju. Nej. Alltså inne på toaletten där. Nej, Nej så han har ju, Han har ju ljugit dumt. Men eh, jo. Kanske för att han eh, Kanske för sett inte... bevisningen och vad som faktiskt har hänt vet att han har gjort Alltså han är jävligt illa ute och att han kan liksom inte vända det för mycket till att han är helt oskyldig utan han måste erkänna vissa saker. Men det hade varit jättelätt för henne att bara påstå att eh, Tommy eh, anföll honom där inne på toaletten. Jo. Men det och sen, sen, Nej, nej, men han hade ju kunnat gjort det. Ja, visst, man, visst. Och så hade han kunnat vidhålla det och så hade han kunnat säga att hon ljuger för att eh, hon, hon, är kompis med Tommy och vill skydda honom. Då, då hade han i alla fall haft en lögn att gå på. Nu, nu har han ju ingenting. Han lät ju inte så jättesmart. Han, han, fatt, Nej, precis. Han lät inte så smart. Nej, ja. Men Nej. han fattar inte juridik. Och sen, eh, ja, det är sjukt, han verkar inte fatta att han har gjort fel. Eller, han, han skäms ju inte att han sitter där han sitter för det han sitter. Utan han tycker bara att det är lite jobbigt i vissa sammanhang. typ. Han skäms för att han har ljugit påstår han tidigare. Och att han var mm. nära att sätta dit <laughs> någon annan. Att, det, alltså han tror ju typ att det är bara erkännandet som har liksom avgjort att han nu kanske kommer att bli dömd. Alltså det är ju han, Men det, det är konstigt. För, för, varför började han erkänna och ljuga när han fick förundersökningen? Rimligtvis för att han fattat att det var kört. Så då, då är det ju mer att han är så fräck som så här låtsas att han tror att han har att han liksom har gett bort något fast han egentligen bara liksom har erkänt det som redan var på väg att bli helt bevisat. Jo. Ja, vilken snubbe alltså. Ja, nej men eh, när, när var det domen skulle komma? det gavs eh, väl inte nu på måndag utan måndag nästa vecka, den 19. Precis. Vi lär väl få återkomma till och kommentera den också förmodligen. Men jag har svårt att tro att det blir något annat än, än lagens strängaste straff. Här, det kommer det... bli överklagat hans, också. Hans enda hopp är att bli förklarad galen och få rättsvård. Men jag, jag tycker inte det. Men det, det måste de ha gjort redan på, på honom va? En P7 eller vad det nu heter. Jo precis. Men det, det verkar inte som att han, han själv eller hans försvarare har varit inne på det. Och det verkar inte som att Nej. rätten har varit så intresserad av det. Men man vet ju inte vad man ställt för frågor till honom när det var stängda dörrar och sådär. vad de tänker. Jag tycker med det där verkar vara en trend också att man slänger in rättegången i en säkerhetssal och sen så säger man att det är så trångt så man kan inte ha så mycket journalister där och så vidare. Det är ganska fult det där. Det är, det är ju inte bra för rättssäkerheten. Nej, Nej, det, det är lite dumt. Men motiverar man det inte med att skydda hennes integritet? Den våldtagna kvinnan, tror jag. Jo. Eh, det var väl att alla vittnen och sådär skulle ju misslyckas med att inte nämna hennes namn. typ. Men eh, det gjorde ju åklagaren själv också. Så. Ja, just det. Hon <laughs> mm. sa förnamnet vid ett tillfälle och sen bara oj, eh, nej jag menar EM, Emma. Typ. Meddelade inte hennes eh, chef, alltså åklagarens chef, att eh, det skulle inte bli någonting angående att hon gick ut och ljög där inledningsvis om? Ja, Nyheter Idag hörde jag av sig och pressa. Jag försökte få tag på Stina, men hon fick bara prata med hennes chef och han eh, sa att han tänkte inte tolka hennes uttalanden och han hade fullt förtroende för henne. typ. Ja, så otroligt. Chang, alltså. Chang Frick tolkar det som att hon ljög så fick det stå för honom. typ. Ja, nej, det där kommer ju aldrig bli något. Däremot kommer det att gå till hovrätten. Eh, det här fallet. Ja, det kommer det. Det kommer det. Helt säkert. Så det är ju inte över än. Eh, jag tänkte eh, åklagarens insats. Vad tyckte du om den? Du som var där första dagen. Eh, ja, så hon är ju gammal eh, rund kvinna typ som eh, väldigt så här, pratar liksom väldigt lågmält och nedstämt och deppigt. Och det är väl på sätt och vis passande under de här Rund. omständigheterna. Kanske. Men eh, nej, alltså. Jag vet inte. var inte så karismatisk helt enkelt. Nej, nej det stämmer väl. Men annars vet jag inte. Alltså, hon, hon har ju ett väldigt solklart fall och hon har ju all fakta hon behöver få, för att få honom fälld och hon ser ut att försöka få honom fälld. Det är ju inte det det har varit tal om utan det har mer varit hennes utspel om vad som har hänt och att saker var skilda i tid och rum som hon sa inledningsvis. Synpunkter mm. på. Mm. Tänkte... Mm. Det, det, går ju inte alls ihop med vad hon säger nu och vad utredningen visar. Nej, precis, inte ens hennes gärningsbeskrivning i själva stämningsansökan. Jag tänkte, Tommy Linds föräldrar, de har väl gjort något utspel också där de har kritiserat mainstream media en del? Ja, de blev intervjuade av Nyheter idag. Jag tror det var i onsdags. Måste det ha varit. Eh, I lunchpausen. Eh, de sa väl att eh, i princip Ja, de tycker att alternativ media rapporterar bättre än mainstream media och att mainstream media jagade dem och sådär. Att det var en fars liksom. Mm. Ja, det har vi ju pratat om att de blev pressade att, att eh, säga det här. Vår son var ingen rasist typ. Och det där tog väl åklagaren upp också helt så här malplacerat. Trots att mm. uh, uh, uh, hans försvarsadvokat anklagade inte Tommy ens för att vara rasist. Men hon hade ett långt resonemang om det där va. Ja, det är långt och långt. Det var ju i alla fall, vad ska man säga, ett, ett avbräck där hon typ sa att, eh, ja i media har det varit spekulationer om att eh, Tommy var rasist. Men som vi vet så har ju hans föräldrar dementerat det. Det är inte sant. Han var inte rasist. Men han tyckte att om man kommer hit så ska man ju sköta sig. Vilket kanske inte är en helt orimlig inställning sa hon typ. Var inte det där helt opåtalat nästan att hon bara jo, började prata om det? hon kläckte ur sig där liksom ja. allmänt i, mitt i sakframställan typ. För att så beskriva ja, läget på något sätt. Man kan ju Lite säga... underligt nästan. Ja. Jo, jo, men det var ju att hon kände sig typ så här tvingad att kommentera den politiska dimensionen. För det första är det ju så här att åsikten de, ska komma, de som kommer hit ska sköta sig anses ju eh, rent generellt vara en rasistisk åsikt. Jo, för, det andra... för det finns ju inga som säger så här, jag är tokrasist, det är min ideologi. Exakt. Och för det andra var det ju kanske lite den hållningen som gjorde att han dog också. Eh, att ja, men Abu Bakr får vara här så länge han sköts ungefär. Ja, han hade ju inte skött sig. <laughs> Det, Nej, det, till och med det visste de ju det. själva under, redan under kvällen. Där, så. Ja. Så Ja, nej, det var väldigt märkligt i alla fall att ta upp det där. Det, det var ju en typisk sån här eh, systemagents-move från henne. Återigen. Var det Ja, förlåt, förlåt. Nej, nej, kör du. Det var inget ja. Var det någon annan alternativ media där förutom du? Uh, nej, inte på tisdagen. På måndag. jag tror inte det var på fredagen ja. heller. Och sen var ju nyheter idag där då på onsdagen. Jaha, utanför? Ja, de var ja. nog bara upp för att intervjua familjen. Mm. Om de inte gjorde det på tisdagen, det är jag lite osäker. Jag hade fullt fokus på Drönare. Härnösand. Ja, just det. <laughs> Drönaren. det var ju lite kul att när vi gick ut ur tingsrätten, det var ju typ lite innan lunch tror jag vi var klara och de sa liksom att nu blir stängda dörrar resten av dagen och resten av nästa dag. Så då gick vi ut och ja, tänkte att vi går till bilen tänkte vi först. Men då, då dök det upp en drönare så här bara, i luften som man såg. Så funderar vi, eh, vad vill den där då? Sen ser man att det står så snutar på varenda hörn av polisstationen. Så då tänker vi, ja men vi, vi ser vad den här drönaren hittar på. Vi, går, vi går runt lite och sen märker vi att den, den följer efter oss. Och sen går, man runt, går vi runt ett hörn där den tappar synvinkeln på oss. Då så cirkulerar den runt hörnet, ställer sig, står still. Och sen när vi går så följer den efter igen. <laughs> Eh, sjukt. Flera alltså. gånger. Den följde efter oss från liksom där, där det hörn av staden som tingsrätten ligger i ända ner till vattnet och in tillbaka mot stan igen. Uh, och sen, sen, bestämde vi oss att vi, vi, vi jävlas och bara delar upp oss för att se vad den hittar på då. Och så, vi pekar en del finger åt den också faktiskt. Mm, följde den eh. e-, efter dig eller den andra? Nej, den försvann på något sätt. Jag vet inte. De kanske fick slut på batteri. Eh, eller så, eller, eller så mm, ja, förstod de att vi bara höll på och jävlades med dem. Ni borde åtalas för att ni, man får inte peka finger mot en polis i förargelseväckande beteende. Och det är, är det uppenbarligen någon polis som tittar på det. Så. Ja, nej, men jag, pe jag pekar med mitt eh, pekfinger. Liksom, att jag men... pekade att jag såg den. Jag pekade inte långfinger. Det skulle mm. aldrig mhm. åt en polis. Jag såg ju innan där, då var det ju poliser som uttalade sig att det fanns en hotbild mot en av parterna i målet. Men de ville inte kommentera vem det var. det var ju, de är ju eh. på annan plats. ja, precis. Det, det, du, var ju, du var ju inte ens i Sundsvall där de var. Du var ju i Härnösand. Nej. Va, alltså, vad alltså... Nej, det är lite, lite smickrande. Jag vet inte om de typ tror att man ska göra något så här hedersmord på familjen eller något. <laughs> ja, alltså det. Ja, äh, riktigt äh, märkligt i alla fall. Men coolt att du blev jagad av en drönare faktiskt. Det var riktigt Ja, det var ju mycket så polisbilar som gled runt också. Så stod det ju som en snut i varje hörn av tingsrätten och spejade ut från byggnaden liksom. Mm. <laughs> ja. Men de känner sig stolta när de, när de eh, står sådär och jobbar med sånt där överhuvudtaget. Ja, för, för det var ju konstigt från eh, början när vi dök upp där också. Då, då sa så här typ någon personal där när de stod och små, småpratade med varandra innan vi väntade på att bli insläppta att fan du har svårt med parkeringsplats idag. Det är ovanligt mycket bilar så jag tänkte att ja, det kommer ju kanske komma jävligt mycket folk då och bli fullt. Så det var ju tur att jag hade så förbokat en plats åt mig. Men det kom ju inte så vansinnigt mycket folk som skulle se själva rättegången. Så då, då det ju, måste det vara någon annan anledning att det var ovanligt med bilar i området. Och då är det ju förmodligen att de hade <laughs> dels extra mycket plitar och säkerhetsrutiner där inne. Och sen hade de massa snutar utanför. Mm. Ja. Ja, fan vad sjukt. Ja, har du något mer du vill säga om rättegången eller någon annan? som alltså, har någon kommentar. När skulle domen eh, förkunnas? Det är såklart inte klart än då. Jo, den kommer på måndag. Inte nu till veckan, men veckan efter. Sa vi. Mm. Yes, så vi får ju återkomma då helt enkelt. Och se om ja. Eh, vanlig jo, det kan nog komma om... lite andra nyheter också på det här temat. Ursäkta, vad sa du Saxlin? Ja, det kan nog komma lite andra nyheter innan domen också. Jag har begärt lite handlingar som jag ser fram emot att få läsa. Ja, bra. Den här eh, när vi spelade upp Shane-samtal. Jag tyckte inte det hördes så jättebra. Men det var väl för att skydda hennes röst antar jag. Ja, precis. Vi förvrängde den. det är svårt ja. att höra även i, i den vanliga versionen. Tycker jag. ja, alltså, det är mest i inledningen som det är svårt att höra. Hon knarrar då är typ väldigt mycket på rösten. Men sen är ju alltså. det första hörbara hon säger typ eh, volontär, 1444 eh, volontären, han har knivhotat mig typ. Jo, jo men man hör vissa ord men det, det, det, är svårt att höra liksom he, he, alltihopa. Det, ja. Jo, mm. men man hör ju paniken i hennes röst också. Det, är ju... det gör man. Jo, man hör ju att det har hänt saker. Jo. Ja, nej men då avrundar vi då. Helt enkelt. Eh, får tacka alla som har lyssnat och eh, särskilt tack till ni som har chattat här med oss på Spreaker under livesändningen. Eh, kom ihåg och att trycka gilla på det här avsnittet och dela det eh, så gott ni kan med alla som ni bara kan. Eh, särskilt tack också till kvällens gäst eh, Plamen Dimitru, och tack till vår producent Max Rosenfors. Eh, Eh, kom ihåg att donera via Swish då. Nu kommer vi läsa upp eh, förnamnet på alla ni som har donerat och eh, tacka er. Om ni inte vi, nej just det, man kan inte skriva meddelande. Om ni, om ni donerar och inte vill bli tackade, så kontakta oss. Även om ni har något meddelande som ni vill eh, bifoga till er donation till Radio Nordfront Numret att donera det är alltså swish 070 024 9652. Och som sagt, vi har fått en del donationer sedan förra avsnittet. Så Tobias, eh, läs upp namnen. Yes, eh, nu ska vi se här. Eh, de som har donerat är Tord, Sverker, Susanna, Einar, Erika och Ulf. Den här gången. Det, det, var, det var allt sen förra. Stort tack till er. Ja, ändå lite för få säger jag. <laughs> jo. Ja, men när vi, när vi nu har eh, Swish så borde ni ju passa på. Det är kanske för långt för, till löning. Det kanske men därför. oftast brukar det vara fler. Det var lite färre än vanligt den här gången. Så att, eh... Har vi varit dåliga då eller? Bra fråga. Ja, Bra vi fråga. kanske har varit dåliga. <laughs> jag vet inte nej, men det, det, går väl upp och ner med det där också. Men vi är väldigt tacksamma för de donationer vi fått jo, i alla fall. Det är vi. Jo, det är vi. fortsätt, vi, fortsätt. Vi är desto mindre inte tacksamma till de som inte har skänkt. <laughs> Precis. Precis. Ni har varit stygga. <laughs> Yes, ja. men, men då hörs vi nästa söndag. Vi, nu, vi pratade lite grann förra gången om vi skulle börja sända klockan 19. Vi har egentligen haft någon diskussion om det till efter det. Men det kan bli så att vi börjar göra det från och med nästa söndag. Så, men håll utkik, bra. på, ja, precis. håll utkik på Nordfront. Jag tror nästan det blir så. Eh, på Nordfront i artikeln står det alltid tiden i, redan i rubriken vilken tid det börjar. Just nu brukar det stå 20.00 innan avsnittet. Och är det så att vi byter tid så kommer det stå 19.00. Och i, ni som prenumererar på Spreaker kommer få meddelande när sändningen kommer igång. Men det, jag skulle säga att det är stor chans att vi kommer att övergå till att börja sända från och med med klockan 19.00. Och det är för att det inte ska bli så sent och för att vi även kanske ska orka med lite eftersnack på Discord. Så eh, vi verkar alla vara överens om att det är en bra idé och det lät som att feedbacken från er lyssnare eh, var positiv till det också. Det var då ingen som opponerade sig. Så att jag tror att det blir så eh, helt enkelt. Men håll utkik på Nordfront som sagt så kommer ni att, att få se. Yes, ja, men då tackar vi för oss eh, och på återseende nästa söndag. Godnatt! Good, Good night.